Magandang araw po. Ako po si Miguel, isang engineering student. Nangyari po itong nakakatakot na karanasan ko nang mag-OJT ako at ang apat ko pang kaibigang engineering sa isang construction site. Hindi ko na po babanggitin kung saan, basta along Metro Manila ito. Medyo kalagitnaan pa lang ang pagkakayari sa naturang 9-story building na pinasukan namin. Mababait naman ang kontraktor, architects at mga engineers na humahawak sa amin. Binibigyan pa nga nila kami ng allowance at madalas ay libre pa ang pagkain namin. Dahil lima kami, ay iba ibang nakatoka sa amin araw-araw. Mula lunes hanggang biyernes, ay may nakatoka sa aming pwesto at workers. Sa araw naman ng Sabado, ay magpapasa kami ng reports. Tuwing lunes ay nandoon ako nakatoka sa third floor kung saan ang masonry. Nag-overtime kami noon sa tuwing magbubuhos dahil inaabot talaga yun ng madaling araw bago matapos. Doon na nga kami natutulog pag alanganin ng umuwi. Mag-iisang linggo pa lang kami noon nang magbuhos sa third floor. Kaya puyatan talaga. Mag-aalas stress na yun nang malapit nang matapos. Sinabihan na kaming magpahinga at sa umaga na lang ipagpatuloy ang pag-oobserba namin. Umuwi ang tatlong kasama ko noon na may dalang sasakyan. Hindi na kami makasabay dahil malayo pa ang uuwian namin. Agad kaming natulog noon ng kasama kong si Dave. Nagising ako noon nang makaramdam ng pagkaihi. Nasa opisina kami natulog at sa mga barracks naman ang kasama naming mga engineer at leadman. man. May mga barracks din ng mga workers, kaya dalawa lang kami noon ni Dave sa office. Nasa may parking lot ang opisina at nasa labas lang nito ang CR. Paglabas ko ay tahimik na. Tapos na ang buhos at nakaalis na rin ang mga concrete mixer truck. Tulog na rin ang lahat kaya medyo nakaramdam ako ng kilabot noon dahil sa sobrang katahimikan. Maliwanag naman ang parking lot kaya lang ay madilim naman ang palibot nito. Kaya di rin nakatulong sa nararamdaman kong takot. Nagulat pa ako noon. Nang paglabas ko ng banyo ay may nakaupo sa gutter. Nakatapat mismo ng banyo. Napatitig ako dito saglit. At nakilala ko naman agad kung sino yon. Dahil sa anyo at suot nitong uniformeng green. Isa itong karpentero. Si tatang namin kung tawagin dahil matanda na ito. Tinanong ko siya kung bakit di pa siya natutulog at kung ano ba ang ginagawa niya doon sa ganong oras. May sarili naman silang banyo malapit sa barracks kaya imposibleng magsi-CR siya noon. Hindi ako nito kinibo. Muli ay sinabi kong matulog na siya pero nakayuko lang ito at hindi ako sinasagot. Napakibit balikat na lang ako noon at pumasok na ulit ng opisina para matulog. Kinabukasan ay sumalubong sa amin ang masamang balita na patay na si Tatang. Nakita daw itong hindi na gumagalaw sa sariling higaan nito. Ganoon na lang ang naramdaman kong kaba at pagkagulat. Nakausap ko pa siya nung madaling araw. Tapos ngayon wala na siya. Pero mas nagulat ako nang malaman mula sa kasamahan nito na maaga daw natulog si Tatang at hindi na raw nila ito nakitang lumabas ng barracks. Mas doon ako kinilabutan. Ibig sabihin, noong nakita ko siya ay multo na lang siya noon. Kaya pala hindi na niya ako noon kinakausap. Samantalang makita pa lang kami noon ay ngumingiti na ito. Medyo nalungkot ako sa balitang yon, lalo na at napakabait ni Tatang. Bangungot daw ang ikinamatay nito. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw. Maliban dun sa insidente tungkol sa isang plumber na natusok ng pako ang paa. Hindi kasi ito nagsuot ng safety shoes kaya malalim ang pagkakatusok ng pako. Sakto papasok ako noon sa opisina nang maabutan kong ginagamot siya ng nurse. Sinabihan pa siyang pumunta ng ospital para patingnan ito at maiwasan ma maimpeksyon. Nakausap ko siya ng araw na yon at sinabihan ding magpunta ng ospital. Tumango ito Nalaman kong ilang araw nang hindi ito pumapasok. Pero isang araw ay nakasalubong ko itong putlang-putla. Tumingin lang ito sa akin at tuloy na itong naglakad na paika-ika pa. Sa isip-isip ko, buti naman at nakapasok na siya. Naikwento ko din yun sa nurse namin at natuwa din ito nang malaman. Kinatanghalian, habang kumakain kami sa kantin, ay narinig kong pinag-uusapan ng mga plumber ang kasamahan nilang napako. Tumawag daw ang misis nito sa boss nila at sinabing patay na ito. Nilagnat daw ito ng mataas nung gabi at hindi na nagising. Naimpeksyon daw ang sugat nito at hindi na naagapan. Nang hilakbot ako sa narinig dahil nakasalubong ko pa ito ng umaga pero kagabi pa daw ito namatay. Nagtaasan na ang buhok ko sa buong katawan. Pakiramdam ko ay namamanhid din ang ulo ko at biglang gumaan. Wala po akong third eye, kaya hindi ko po maipaliwanag kung bakit ko sila nakikita, gayong patay na sila. Hindi po ako pumasok pagkatapos ng magkasunod na insidenteng yon. Nangyari pa kasi yon pareho sa araw na may buhos. Nagkatay naman sila ng buong baboy, pero bakit parang hinahanapan pa rin ng alay ang gusaling yon? Ilang araw din bago ako pumasok ulit. Nahuhuli na ako sa ibang kasamahan ko. Patapos na ang number of hours ng OJT nila. Pero sa akin ay madami-dami pa. Kaya nga nang magbubuhos na noon sa unang bahagi ng fourth floor, ay nag-overtime ako. Ang nakakatakot lang ay mag-isa akong matutulog sa opisina dahil tapos na sina Dave. Kailangan ko pang maghabol ng ilang araw. Mga bandang alauna ay natapos na ang buhos kaya pinasya ko na ding matulog. Maayos naman noong una pero habang tumatagal ay nakakaramdam ako ng hirap sa paghinga. Parang may nakadagan sa akin at sinasakal ako nito. Napadilat ako noon at kitang kita ko ang nakakatakot na mukha ng nilalang na sumasakal sa akin. Nagpupamiglas ako pero parang hindi naman gumagalaw ang katawan ko. Gusto ko ding sumigaw pero wala namang boses na lumalabas sa lalamunan ko. Hirap na hirap na ako nung huminga at pakiramdam ko ay katapusan ko na. Buti na lang talaga at biglang tumunog ang alarm ko. Sa gulat ko ay bigla akong napaupo. Doon lang ako nahimasmasan mula sa isang bangungot. Nag-alarm ako ng alas 4 dahil bala kong umuwi noon ng maaga. Parang kakatulog ko lang ay mag-uumaga na. Agad akong bumangon nun at nagbihis para umuwi. Pinasya ko nun na hindi mag-overtime. Hindi ko alam kung anong meron sa proyektong yon. Dahil sa tuwing may buhos, ay may namamatay din at kamuntikan na ako. Tinapos ko muna ang nalalabing mga oras ko bilang OJT bago ko kinuwento sa mga kaibigan ko na hindi ko alam may naranasan din palang kababalaghan doon sa construction site. Ako po si Camille at nag-OJT po ako noon sa isang government office. Ayoko na pong banggitin ang pangalan ng gusaling yon. Luma na yon at nagbabalak ng maglipat ang buong departamento sa ibang gusali. Madalas na ring masira ang elevator. Buti na lang at hanggang 6th floor lang ang gusali. Unang karanasan ko ay nangyari sa hagdan malapit sa elevator. Pauwi na ako noon Pasado alas 5, nang masira ang elevator. Medyo madilim na sa parting yon kapag maghahagdan ka. Kaso lang ay wala na akong pagpipilian nun. Pwedeng maghintay ako ng makakasama o bumaba na ako ng hagdan hanggat maliwanag pa. Nagmadali na lang ako nung bumaba ng hagdan. Nasa third floor na ako nang may makasalubong akong isang babae na tuloy-tuloy na umakyat ng hagdan. Hindi ko pinansin dahil baka empleyado lang din doon. Pero kinilabutan na ako nang pagbaba ko sa second floor ay muli ko itong nakasalubong na paket ng hagdan. Doon na nagtaasan ng mga balahibo ko sa katawan. Tiningala ko pa ito dahil baka kako namamalikmata lang ako. Pero hindi ko na ito nakita. Dahil sa takot ay nagmamadali na ako nung bumaba sa ground floor. Nagtataka pa nun sa akin ang gwardya dahil namumutla daw ako. Sabi ko na lang ay eh, napagod ako maghagdan. Napaan ako na lang si Ate Guard at napangiti. Mukhang may alam ito. Sumunod na karanasan ko ay sa CR sa third floor. Naglilibot ako noon ng papel para magpa-receive ng isang memorandum. Saktong nasa third floor ako nang makaramdam ng pagkaihi. Hindi ko naman alam na bihira na lang pala gamitin ang CR na yon at iniiwasan na din gamitin dahil sa usap-usapan na may multo. Nagtataka pa ako noon dahil nakasarado ang pinto at wala man lang ni isang taong nasa CR. Pero dahil di ko na mapigilan ang ihi ko, ay tumuloy na akong pumasok. Nadaanan ko pa ang lumang-lumang salamin. Hindi na ako tumingin dito. Pumasok na ako sa cubicle noon. Nang maya-maya ay nakarinig ako ng pag-flash ng inidoro. Sa isip-isip ko pa ay may tao naman pala. Pero ganun na lang ang pagtataka ko nang lumabas ako. Dahil bukas lahat ng cubicle. At wala din akong nakita o napansing dumaan sa cubicle ko palabas. Sa unahang cubicle kasi ako pumasok at ang narinig kong nag-flash ay nasa bandang dulo. Doon na talaga ako kinilabutan. Nagmamadali akong lumabas doon ng CR nang may makasalubong ako. Nagtataka pa ito kung ba't ako nag-CR doon. Hindi daw ba ako natakot? Sumunod kong karanasan ay nangyari mismo sa loob ng opisina na pinag-OJThan ko. Pinakiusapan ako noon ng chief sa HR benefit section na mag-overtime dahil gagawan noon ng time card at maatrasado sila kung di matatapos ng araw na yon. Apat kaming nandon, si Miss Chief, at dalawang kontraktual. Nagpaalam ang dalawa na bibili muna ng dinner at si ma'am naman ay nag-CR kaya mag-isa lang ako sa loob. Magsisimula na sana akong mag-check ng time card noon nang makarinig ako ng pagtipa ng keyboard. Agad ako napalingon sa pinanggalingan ng pagtipa pero hindi naman bukas ang mga computer. Kaya agad akong kinabahan noon pero hindi ko nalang pinansin. Mabuti na lang at dumating na si Mischief. Sobrang tahimik na nun at abala kami sa mga ginagawa namin. Pareho pa kaming nagulat nang biglang bumukas ang isang computer. Wala namang tao doon kaya kinikilabutan akong lumapit sa kanya. Bigla naman itong nagsalita ng Nako Kuya Ed, wag mo naman kaming takutin. Pagkasabi niya noon ay kusa namang namatay ang computer. Nagtaka pa ang dalawang bumili ng dinner kung bakit nandoon na ako malapit sa table ni Chief. Hindi na sumagot si Chief dahil mukhang alam na ng dalawa. Naisip ko noon na ang dami palang multo sa opisinang ito. Kahit saan na lang ako pumunta. Ang labis na nagpakilabot sa akin ay itong huli. Patapos na ang number of hours ng OJT ko noon. Magpapapirma na lang ako ng report at duties ko. Pero bago ako umalis, ay inutusan ako ni Miss Chief na papirmahan ng isang dokumento sa General Manager's Office. Kumatok muna ako dito at naghintay ng sumagot mula sa loob. Maya-maya ay may sumagot na boses babae. Pasok! Nasa meeting pa si sir, pero patapos na. Pagpasok ko ay napakatahimik sa loob. Ang lakas pa ng aircon, kaya agad akong gininaw. Hinanap ko pang sumagot sa aking babae. Pero sobrang tahimik na parang walang tao. Ang pagkakaalam ko pa ay dalawa o tatlo lang ang nananatili sa loob ng office ng GM. Kabilang na doon ang GM na bihira lang maabutan sa opisina nito. Mga ilang minuto pa ang hinintay ko nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang sekretary ni GM kasunod siya at nagulat ang mga ito nang makita akong nasa loob. Kanina ka pa ba dito? Tanong nito sa akin. Napatango na lang ako. Sabi po ng kasama niyo dito na sa meeting si sir at matatapos na kaya naghintay na lang ako. Nagkatingin na noon si GM at sekretary at tumawa si GM. Sabay abot ng dokumentong pinapapirmahan ko. Sunod ay tinanong ako nito kung saang department ako. Sinabi kong OJT ako at yun na ang last day ko. At dahil last day ko na daw, ay tinanong niya kung babae o lalaki ang sumagot sa akin. Sabi ko babae. Doon ako nagimbal sa huling sinabi niya. Wala daw ibang tao sa opisina nila ng araw na yon maliban sa kanilang dalawa ng sekretarya niya na umatend ng meeting. Baka daw napagkatuwaan ako ng dating sekretarya ng dating GM na namatay sa heart attack doon mismo sa opisina nito. Magandang araw po. Ako si Giselle. Ngayon po ay isa na akong ganap na psychologist. Pero bago po yan, ay nakaranas muna ako ng katatakutan sa isang mental ward na aking pinag-OJT-han. Yung makipag-deal ka pa lang sa mga pasyente ay isang malaking responsibilidad na at nangangailangan ng mahabang pasensya. Paano pa kaya kung hindi lang may tama sa utak ang makakasalamuha mo? Hindi ko po akalaing makakakita ako doon ng taong sinasaniban. Noong una, akala ng lahat ay sadyang may tama lang ito sa pag-iisip. Pero habang tumatagal, ay palala ito ng palala. May nagagawa na ito na hindi normal sa isang pasyenteng katulad niya. Minsan pa ay napapansin kong nagpupurong itim ang kulay ng mga mata nito. Tawagin na lang natin siyang Rita. Bata pa si Rita Siguro nasa 22 o 23 siya ng mga panahong yon. Biktima siya ng pangaabuso at panggagahasa ng sariling ama. Nagkasakit siya nang namatay ang nanay niya. Doon na gumuho ang lahat sa kanya. Minsan ko na siyang nakausap. Sa totoo lang ay mas matino siyang kausap kesa sa ibang pasyente. Pero may oras talagang inaatake siya. Hindi ko na siya muling nakausap simula nang nagwala ito. Palagi na lang itong nakakulong sa kwarto na nakatali ang mga kamay at paa. Isang araw ay nagulat ako nang makitang nakikipagtawanan na si Rita sa ibang nurse at attendant. Mukha na itong normal. Medyo kinilabutan lang ako nang ngitian ako nito dahil may kakaiba sa ngiting yon. Hindi ko may paliwanag pero nakita ko talagang nag-ibang itsura niya. Kinagabihan noon, Pauwi na sana ako nang marinig kong nagtitilian ng mga nurse sa silid ni Rita. Ganon na lang din ang hilakbot ko nang makita ang itsura nito. Akala ko sa pelikula lang ako makakakita ng ganon na nababali ang katawan. Legit pala talaga na lumulutang o gumagapang na parang gagamba ang sinasapian. Ganoon ang naabutan kong sitwasyon ni Rita sa loob ng silid niya. Gumagapang itong patihaya, bakit sa dingding ng silid at itim na itim ang mga mata nito. Nagsasalita din ito ng kung ano-ano na hindi namin maintindihan. Iilang attendant na lalaki na ang umihila sa kanya pababa pero hindi nila ito kaya. Gumapang pa ito paikot sa silid hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Doon ay inihiga siya sa kama at tinalian ulit sa magkabilang kamay at paa. Hindi matanggap ng pride ko bilang psychology student na hindi ang katulad namin ang kailangan niya. Yung paniniwala naming may scientific basis and explanation ang bawat behavior ng isang tao. Pero hindi ko kayang ipaliwanag kung ano ang nangyayari kay Rita. Kinabukasan nun, ay binisita ko si Rita sa silid niya. Tahimik lang itong nakatitig sa kawalan. Saglit ko lang siyang pinagmasdan sa may pintuan. Nang anyong paalis na ako, ay bigla siyang nagsalita. Tulungan mo ko. Napapagod na ako. Napalingon ako sa kanya. Umiiyak ito na nagmamakaawa sa akin. Lalapitan ko na sana ito nang bigla na lang itong tumawa. Naglulumikot din ang mga mata nito habang ninangat-ngat nito ang sariling mga kuko. Panay bulong nito ng kung ano-ano. Agad akong tumawag ng nurse at attendant na hahawak dito. Ganun na lang po ang takot ko. Nang pagbalik ko ng silid niya ay hindi na ito nakatali. At nakalutang na ito sa ere. Grabe yung pagragasa ng kaba sa dibdib ko noon. Halos hindi ako makagalaw at makapagsalita dahil sa matinding pagkabigla. Ngayon lang sa tanang buhay ko na nakakita ako ng isang taong nakalutang. Saka lang ako natauhan noon nang bumagsak siya sa kama. Doon ko lang din nasaksihan ng doktor namin na parang hindi alam ang gagawin. Kung tulala ako, ay mas tulala siya. Nang medyo may masmasa nito, ay bumalik ito sa opisina niya at may kinuhang Biblia at rosaryo. Mahirap man tanggapin na hindi ang katulad namin ang makapagpagaling dito. Hindi nagdalawang isip ang doktor namin na tumawag ng pari. Gustuhin ko mang masaksihan ang paggaling noon ni Rita pero hindi na pumayag ang mga magulang ko na bumalik ako doon hanggat nandun si Rita. Nalaman kasi nila na sinasaniban ito ng masamang espiritu. Ako po si Guneth at ang karanasang ito ay nangyari sa isang resort. Unang araw namin sa resort. Nagtatawanan pa kami noon ng dalawang kaibigan kong pasaway habang nakatitig sa isang lumang kabinet. Paano ba naman ay naalala namin ng isang post sa Facebook tungkol sa lumang aparador na binibenta. Pero may issue daw. May umiiyak dito tuwing gabi. Nagkatakutan tuloy kami. Buti na lang at malayo na sa ibang cottage ang narentahan naming cottage. Kaya di gaanong rinig ang ingay naming tatlo. Wala kaming ginawa noon, kundi magkwentuhan maghapon. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na ako. Nagising na lang akong mag-isa sa madilim na silid. Iginala ko muna ang paningin ko at umaasang may matanawan akong liwanag. Pero naalala kong wala palang bintana ang silid na nakuha naming cottage. Napatingin ako sa direksyon ng lumang kabinet at kinilabutan ako nang maalala ang kwentuhan namin tungkol dito. Tatayo na sana ako para buksan ang ilaw nang makarinig ako ng mahinang langit-ngit. Akala ko ay ang pintuan ng lumalangit-ngit pero nakasarado pa rin ito. Kaya agad akong napalingon sa may kabinet nang bigla itong bumukas. Doon na ako parang napipihan. Nanigas ako sa kinauupuan kong kama nang marinig ang mahihinang paghikbi. Hikbi na nauwi sa malakas na pag-iyak. Naiiyak na din ako noon sa takot. Lalo nang makita ko ang isang batang nakasiksik sa loob ng kabinet. Putlang putla ito at lumuluha ng dugo. Humihingi ito ng tulong. Paulit-ulit itong nagmamakaawa at humihingi ng tulong. Pero hindi ako makagalaw at makalapit man lang dito. Nakakadurog ng puso ang bawat pagpalahaw nito. Parang pinipiga ang puso ko nang makitang hirap na hirap na itong huminga. At nakita ko din ang unti-unti nitong panghihina. Hindi ko na malayang yung takot ko ay napalitan ng matinding kalungkutan. Napapahagulgol na rin ako noon nang biglang bumukas ang ilaw. Nabungaran ako ng lilimahid sa pinagsamang luha at pawis ng mga kaibigan ko. Nakapikit pa daw ang mga mata ko noon at tuwid na tuwid ang katawan ko. Pero patuloy pa rin ako sa paghikbi-hikbi. Kaya ginising nila ako dahil binabangungot na daw ako. Kinilabutan ako sa nalaman at agad akong napatingin sa may kabinet. Naramdaman ko pang nanlamig ako saglit dahil sa masamang panaginip na yon. Kinabukasan ay lumipat kami ng cottage. Naikwento ko sa katiwala ng resort ang napanaginipan ko. Sinabi niyang hindi lang daw ako ang nakakaranas ng ganong panaginip. Marami na daw ang binabangungot sa silid na yon kung saan naroroon ang lumang kabinet. Usap-usapan daw noon na doon namatay ang anak ng may-ari ng resort. Napagalitan daw ito at nagtampo kaya nagtago ito sa loob ng kabinet ng mga magulang niya. Nailak daw ito ng di sinasadya ng nanay sa pag-aakalang nasa sarili nitong silid ang anak at nagmumukmok. Sumunod na araw pa raw nabuksan ang kabinet. Pero ilang araw pa raw ang lumipas bago natagpuan ang bata. Gusto na daw sanang ipasunog o ibenta ng tatay ang naturang kabinet. Pero dahil sa nararamdamang guilt at umaasa pa ang nanay na babalik ang anak, ay lihim niyang ipinalagay sa isang cottage nila ang kabinet. Hindi na pinaparentahan ng cottage. Pero nagbukas lang ito ng mamatay na ang mag-asawa at patakbuhin na ito ng isa pa nilang anak. Sa narinig ko ay nagtaasan lahat ng balahibo ko sa katawan. Di ko inaasahang ang katuwaan namin tungkol sa lumang cabinet ay magiging isa sa pinakanakakatakot kong karanasan. Ako po si Pamela at kakakasal lang namin ng 3 years boyfriend kong si Gray na ngayon ay husband ko na. Nagpasya kami ni Gray na maghanap ng matutuluyang bahay para magbakasyon sa isang probinsya. Part ito ng honeymoon namin na pumunta sa isang lugar na hindi pamilyar sa amin. Isang simpleng bahay na yari sa semento ang nakita namin noon. Maayos naman ito ngunit medyo mga luma na ang kagamitan. Mag-asawang katiwala ang nakausap namin. Inilibot nila kami sa buong kabahayan. Maayos naman ang lahat, maliban sa isang malaking salamin na nakalagay sa may sala. Hindi kasi ako fan ng mga malalaking salamin. Pakiramdam ko ay may magpapakita sa akin dito anumang oras, kaya tinakpan ko ito ng tela. Kinabukasan noon, Nagulat ako nang makita kong wala na ang telang nakatakip dito. Tinanong ko si Gray kung tinanggal ba niya, pero hindi naman daw. Pero napansin kong panay ang tingin niya dito, kaya muli ay tinakpan ko ito. Namasyal kami buong maghapon ng araw na yon. Pero ganoon na lang ang gulat ko nang makitang wala na namang takip ang salamin nang makauwi kami. Tinitigan ko ito ng medyo matagal at inis na tinakpan kulit ito. Pagkatapos naming makakain at makapagligpit noon, ay agad akong nakatulog dahil sa pagod. Kalagitnaan ng gabi, ay nagising ako nang makaramdam ako ng pagkaihi. Napakapapa ako sa katabi ko, pero bakante at wala si Gray. Tiningnan ko sa loob ng banyo, pero wala siya doon. Kaya lumabas ako sa sala, pero wala rin siya doon nang biglang makarinig ako ng mahihinang ungol at daing sa may bandang kusina. Dahan-dahan akong lumapit doon at ganoon na lang ang gulat ko nang makita si Gray mula sa liwanag na nagmumula sa labas. Tumiting kayad siya, napapaliyad at nakapikit itong umuungol na parang may nagpapaligaya sa kanya. Umiindayog din siya na parang merong talaga itong katalik. Gray! Tawag ko sa kanya. Pero hindi ako nito narinig at patuloy lang ito sa pag-uungol. Inulit ko ang pagtawag sa kanya. Medyo nilakasan ko na ang boses ko. Doon pa lang siya napadilat at parang gulat na gulat na napatingin sa akin. Nataranta ito ng mapagtanto na nandoon siya sa kusina at hubot-hubad. Tinanong ko siya kung anong nangyari sa kanya. Pero ang sabi lang niya ay nananaginip siyang nagniniig daw kami. Imbis na mainis ay natawa na lang ako sa kanya noon. Pero gabi-gabi na lang simula ng pangyayaring yon ay palagi kong nagigisingang wala si Grace sa tabi ko. At palagi ay natatagpuan ko ito sa iba't ibang parte ng bahay na parang may katalik. Sa tuwing tinatanong ko siya, ay ganun pa rin ang sagot niya. Nananaginip siya. Pero ang pinagtataka ko ay kung bakit gabi-gabi na lang Nararamdaman ko ding lumalamig na ang pakikitungo niya sa akin at palagi na lang mainit ang ulo nito sa maliit naming argumento. Palagi na kami nag-aaway kahit sa maliit na bagay. Isang gabi, yun na yata ang isa sa pinakamatindi naming away. Hindi siya tumabi sa akin. Masyado akong nabahala noon. Natulog siya sa sala. Ilang oras din ang pinalipas ko bago siya nilabas sa sala. Ganoon na lang ang kilabot ko nang marinig ko ang mahinang anasan at bulungan. Nakita ko si Gray na napapaliyad sa upuan. Panay anas nito at ungol na parang nasasarapan. Doon ko naisip na hindi na normal ang nangyayari sa kanya. Nilapitan ko siya at tinawag. Ngunit parang hibang na hibang ito sa ginagawa na di ako nito naririnig. Kinikilabutan na ako noon dahil napansin kong parang mayroon talagang katalik ang asawa ko. Napansin ko din ang biglang pangangayayat niya. Naiiyak na ako noong lumalapit sa kanya nang mapatingin ako sa may salamin. Wala na naman itong takip. Pero hindi yon ang nagpakilabot sa akin. Kundi ang makita ang refleksyon ng isang babae na nakapatong sa asawa ko. Napahiyaw ako noon dahil bigla na lang itong lumingon sa may salamin. Kitang kita ko ang mahahaba nitong kuko at ang kulukulubot nitong balat. Buhaghag din ang mahaba at kulot nitong buhok. Pero ang naghatid sa akin ng matinding takot ay ang dalawang maliliit nitong sungay at malademonyong mukha nito. Doon nagulat at nahimasmasan si Gray. Napatingin din siya sa salamin at ganoon na lang ang sindak at paghiyaw niya nang makita ang babae. Ngumisi pa ito sa kanya habang unti-unting tumatayo na hubot-hubad. Napatingin sa sarili si Gray at sindak na sindak siya nang makita ang sariling hubad din at pawis na pawis. Agad ako nitong hinatak sa loob ng kwarto namin. Takot na takot kaming nanatili doon sa loob hanggang sa mag-umaga. Wala na ang babae nang muli kaming lumabas sa sala. Nagpasya kaming sa araw na yon din mismo ay aalis na kami. Habang nasa sasakyan kami, ay tinanong ko siya kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Noong una ay ipinagtataka din daw niya kung paanong palaging natatanggal ang takip ng salamin. Pero minsan daw nang nagbanyo siya, ay may nakita siyang figura ng babaeng nakaharap mismo sa salamin. Inakala niyang ako, kaya di niya na lang daw pinansin. Pero nakita naman niya akong nakahiga sa kama Simula daw noon palagi na siyang nag sleepwalk Ang akala daw niya lahat ng nangyayari sa kanya at sa babae ay panaginip lang. Madalas daw ay tinatawag siya nito at wala daw siyang magawa dahil para daw siyang hinahatak nito papalapit dito. Ang labis lang daw niyang ipinagtataka sa tuwing nagigising siya ay para daw siyang lantang-lanta at hinahanap-hanap na daw ng katawan niya ang ginagawa sa kanya ng babae. Sa ngayon kapag naaalala daw niya ang itsura ng babae ay kinikilabutan daw siya. Hindi namin alam kung anong meron sa bahay na yon o sa lumang salamin. Pero sigurado akong hindi normal ang nangyari sa amin. Buti na lang at hindi pa ganoon kalala ang nangyari at ang mahalaga ay nakaalis kami doon at bumalik na rin sa normal ang pagsasama namin ni Gray. Ako po si Vince. At itong karanasan ko ay nangyari noong nag-aaral pa lang ako sa kolehiyo. Isa sa nakahiligan ko noon ay ang bumili ng mga vintage na kagamitan. Mahilig din ako mangolekta ng mga napaglumaang jacket. Yung tipong kahit faded na ang kulay ay pwede pang gamitin. Habang namimili kami noon ng kaibigan ko si Gregory sa isang convenience store, ay may dumaang nagtitinda ng mga lumang maong na jeans at jacket. Na-excite tuloy akong lumapit dito at nagtingin-tingin. Panay naman ang yaya sa akin ni Greg na maglaro ng basketball. Pero di ako pumayag noon na walang mabili kahit isa sa mga paninda ni Manong. At yun nga, habang naghahalongkat ako ng mga paninda, ay agaw pansin sa akin ang isang lumang leather jacket. Ito lang ang nag-iiba sa paninda ni Manong dahil hindi ito maong. Maayos pa ito at astig din nangyari. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na bilhin ito. At tuwang-tuwa pa ako noon dahil mura ko lang itong nabili. Tuwang-tuwa din ang matanda at sinabing bagay na bagay daw sa akin ang jacket. Dahil sa kasabikan, ay agad ko itong nilabhan. Pinasya kong isuot yun sa field trip namin. Araw ng field trip namin kinabukasan. Pero nang gabi pa lang na yon, ay naisuot ko na ang jacket nang tawagan ako ni Greg. Pupunta daw kami sa bahay ng tropa namin kung saan nakaburol ang tatay nito. Last lamay na kasi, kaya hindi na kami nakatanggi kahit maaga pa ang gising namin kinabukasan. Nang pauwi na kami galing lamay, ay bigla na lang ako nakaramdam ng ibang presensya. Parang may kasama kami noong ibang tao. Biglang nag-init noon ang pakiramdam ko. Saglit din akong parang nablangko. At ang sumunod na nangyari noon ay hindi ko inaasahan. Nakita akong masamang nakatingin sa akin si Justin na kaibigan ko. Hindi ko alam kung bakit bigla ay nakaramdam ako ng matinding galit sa kanya. Parang may bumubulong sa akin noon na suntukin ko ito. Hindi ko daw ito tunay na kaibigan dahil tinatraidor daw ako nito. Sinisiraan daw ako nito sa ibang barkada namin. At dahil sa naririnig kong munting bulong sa akin, ay inundayan ko ng suntok si Justin. Inawat daw ako noon ni na Greg, pero ayaw ko daw tigilan si Justin hanggang sa magdugo na ang ilong nito. Doon lang ako parang natauhan nang makita ko ang dugo ang mukha ni Justin. Galit na iniwan ako noon ni na Greg nang dalhin nila si Justin sa ospital. Hindi na noon nagsampa ng kaso si Justin. Agad din akong humingi ng tawad. Sinabi kong hindi ko alam kung ano ba ang nangyari sa akin ng gabing yon. Sabi naman ni na Greg ay parang ibang tao daw ako. Tahimik lang ako noon kinabukasan sa biyahe namin. Katabi ko si Greg sa bus. Hindi nakasama noon si Justin dahil namamaga talaga ang mukha niya dahil sa pagbugbog ko. Wala din akong kibo noon habang nag-iikot kami sa isang museum. Maya-maya ay nakakaramdam ako ng pag-iinit at pagsakit ng ulo. Bigla na naman akong nainis sa baklang guro namin. Ang ingay kasi nito na nakakarindi na. Nagngangalit na ang mga ngipin ko noon at napapakuyom na rin ang kamao. Gustong gusto ko ng sakalin ng guro namin hanggang sa lumawit ang dila nito nang hindi na makapagdaldal. Pinagpapawisan na ako ng malapot dahil sa pagpipigil ko. Hanggang sa nang dilim na ang paningin ko. Bigla ko nalang sinunggaban ng guro namin at sinakalito. Mga limang estudyante din daw ang humahatak sa akin noon at isa na doon si Greg na malaking tao. Pero ang lakas ko daw at di daw nila ako matanggal-tanggal sa pagkakasakal ko kay Sir. Hanggang sa naglapitan na ang ibang estudyante at securities. Namumutla na daw ang mukha noon ni Sir nang pagtulungan akong hatakin ng mga security guards. Doon pa lang daw ako nailayo kay sir. Hapong-hapo daw silang napaupo sa sahig. Kasama ako na tulala. Nagulat na lang ako sa nangyaring komosyon na gawa ko. Napatingin ako kay Greg na nakakunot noo at kay sir na takot na takot na umiiwas ng tingin sa akin. Dinala ako sa isang stasyon at tinanong kung anong nangyayari sa akin at bigla na lang daw akong nagwala. Masamang tinitigan ko ang pulis. Hindi ako nakapagsalita o tamang sabihing wala akong mahagip na rason kung bakit ko nagawa yon. Sa huli ay pinakawalan ako dahil kailangan na naming umuwi. Agad naman akong pinatawad ni Sir nang humingi ako ng tawad dito. Pero wala nang may nagtangkang kumausap o tumabi man lang sa akin noon pa uwi. Kahit si Greg ay hindi na ako nito kinakausap. Gulong-gulo ako noon. Hindi naman ako ganun dati na mababaw ang pasensya. Masayahin akong tao at di ako mapagpatol sa mabababaw na bagay. Pinagpapawisan ako noon kaya hinubad ko ang suot kong jacket. Bigla ay guminhawa ang pakiramdam ko. Parang gumaan din ang loob ko at nakatulog ako noon buong biyahe pa uwi. Kinausap ako ng din namin kinabukasan at sinabing suspended daw ako ng tatlong araw dahil sa nangyari. Maluwag ko namang tinanggap yon at paulit-ulit pa akong humingi ng tawad sa guro namin. Wala akong magawa noon buong araw sa bahay, kaya nagpa siya akong mag-ikot-ikot sa mall. Siyempre suot ko ang bago kong paboritong jacket. Habang sa jeep noon, ay nakaramdam na ako ng pagkairita sa mga nakasakayan ko. Hanggang sa pagpasok ko ng mall ay bigla na lang nagbago ang mood ko. Hindi ko alam kung bakit bisit na bisit ako dun sa guard na kumapa sa akin. Parang may bumubulong sa akin na bakla yun at minamanyak ako. Muntikan ko nang masuntok yun. Buti na lang at agad din ako nitong pinadaan. Nang nasa loob na ako ng bentahan ng mga CD, ay may nakasalubong akong grupo ng mga kabataan. Nagtatawanan ng mga itong palabas ng store. Bigla akong nagalit, lalo na nang marinig ko ang sinabi ng bumubulong sa akin. Pinagtatawanan daw ako ng mga yon dahil sa suot kong lumang jacket. Pagkatapos noon ay nagblanko na ang lahat. Natagpuan ko na lang ang sarili kong isa-isa silang pinag-uundayan ng suntok. Hindi pa ako nakontento at sinakal ko pa sila isa-isa. Nagkagulo na noon sa loob ng mall at ang dami nang umaawat sa aking mga kalalakihan. Pero hindi daw ako matinag-tinag. Blanko daw ang ekspresyon ng mukha ko. Wala din daw akong pag-aalinlangan na pinagsusuntok at sakal ang mga kabataang sa isip ko ay nang insulto sa akin. Paulit-ulit kong naririnig ang utos na patayin ko ang mga ito. Pinagtutulungan na akong awatin hanggang sa mahubad na ang suot-suot kong jacket. At doon ay bigla akong nakaramdam ng panghihina. Takang-taka akong napatingin sa paligid ko. Lahat sila nakatingin sa akin ng may takot. Ang iba ay masama naman ang tingin sa akin. Pero doon ako nang hilakbot nang makita ang mga itsura ng kabataang binugbog ko. Nakulong ako noon ng tatlong araw pero wala akong mairason o makitang dahilan kung bakit ko nagawa yon. Lumabas pa noon na may sakit ako sa pag-iisip. Agad akong pinagamot ng mga magulang ko. Pero nang minsan kaming magkausap ni Greg, ay nabanggit ko sa kanya na simula nang suotin ko yung nabili kong jacket, ay umiiba na ang ugali ko. Nagiging bugnutin ako at palagi na ay parang gusto kong manakit o minsan pa nga ay naiisipan kong pumatay. Sa nalaman ay agad pinakuha sa akin ni Greg ang jacket. Sunugin daw namin yon. Kahit labag sa loob ko dahil paborito ko ngayon ay pumayag na ako. Simula naman noon ay bumalik na ako sa dati. Masayahin at pala Naisip ko na lang noon na baka isang psycho killer o murderer ang dating nagmamayari ng lumang jacket. Ako si Tony, isang seminarista sa bayan ng Tarlac. Bata pa lang ako ay nagsimula na akong maging sakristan sa simbahang katoliko. Nasa grade 6 na ako noon nang magsimulang makakita ng mga elementong hindi nakikita ng isang ordinaryong tao. Nangyari ito nang minsang maaksidente ako sakay ng bisikleta na muntikan ko ng ikinasawi. Ayon sa naaalala ko, ay may kakaibang nangyari sa akin ng araw na yon. Habang nagbibisikleta ako sa mataas na bahagi ng daan, ay bigla na lang nagpasuray-suray ang gulong hanggang sa hindi ko na ito makontrol. At yun nga ay tumilapon ako, kasabay ng pagkatumba ng bisikleta ko. Ayon pa sa kwento ng mga nakakita sa akin, ay para na daw akong patay noon nang matagpuan nila. Parang hindi na daw kasi ako gumagalaw at humihinga. Tatawag na nga daw sana sila ng ambulansya nang bigla na lang daw akong humugot ng napakalalim na hininga at biglang nagmulat. Bumangon daw akong bigla na parang walang nangyari. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay nag-iba na ako. Naging sensitibo na at matalas ang pakiramdam ko. Madalas din ay nakakakita ako ng mga nilalang na di naman nakikita ng mga kasamahan ko. Nagdudulot yun ng matinding takot sa akin. Kaya naisipan kong pumasok sa seminaryo. Baka sakaling matigil ang ganitong kakayahan ko. At katulad nga ng inaasahan ko, ay maayos naman ang naging mga unang araw ko sa seminaryo. Mababait ang mga kasamahan ko at may nakapalagay ang loob na din ako. Si Ruel. Matanda siya sa akin ng isang taon at nauna din siya sa akin ng mga dalawang taon sa seminaryo. Simula nang naging magkaibigan kami, ay palagi na lang niyang nababanggit na kahit daw nasa loob kami ng seminaryo, ay madami pa ring tukso lalo na daw sa mga katulad naming baguhan. Kaya hanggat maaari daw ay iwasan naming magpadala sa tukso. Maaaring tahimik daw ang seminaryong kinaroroonan namin. Ngunit sadyang ang mga demonyo daw ay mapanlin lang. Minsan napapailing na lang ako sa mga pinagsasabi niya. Madalas kasi itong seryoso at palagi na lang parang tulala. Mabait si Ruel, ngunit minsan ay mahirap maunawaan ang mga pinagsasabi nito. Katulad na lang din ng madalas nitong sinasabi sa tuwing matutulog na kami. Kasama ko siya sa isang silid at palagi na ay di ito nakakalimot na sabihin ito. Matulog ka na. Huwag mo nang hayaang nakapatay na lahat ng ilaw bago ka matulog. At hanggat maaari, huwag mong pansinin ang anumang bagay na makikita mo at ingay na maririnig mo. Isang gabi ay di agad ako nakatulog. Hanggang sa inabot na lang ako ng hating gabi Napatingin ako sa paligid. Sobrang dilim na. Pinasya ko nang pumikit ulit nang may mahagip ang tingin ko. Dalawang bagay na kulay pula sa isang sulok ng silid. Napakusot pa ako ng mga mata ng ilang ulit, ngunit nandyan pa rin. Pero nang titigan ko itong mabuti, ay biglang nawala. Ngunit maya-maya ay nandyan na naman. Pawala-wala ito na animoy kumikisap. Nang hilakbot ako nang mapagtanto ko na hugis mata ito. At patuloy ito sa pagkurap-kurap. Napatalokbong ako ng kumot at pilit na hindi pinapansin ang presensya ng elementong yon. Hindi ako gaanong nakatulog ng gabing yon. Kaya naman ay para akong lutang kinabukasan. Wala sa isip ko ang mga sinabi ng bisita naming monsenyor. Kung saan saan dumadako ang tingin ko noon. Pakiramdam ko ay may mga matang nakamasid sa akin. Nakakarinig din ako ng mga bulong na hindi ko alam kung kanino nang gagaling. Sobrang init na ng pakiramdam ko noon at bigla na lang ding sumama ang pakiramdam ko. Kaya pagkatapos ng leksyon namin kay Monsenyor ay nagmukmuk na ako sa silid ko. Hindi na rin ako inabala noon ni Naruel at hinayaan lang ako magpahinga. Habang mag-isa sa silid ay pinilit kong makatulog noon hindi pa rin kasi nawawala sa isip ko ang nakita ko noong gabi. Nakaramdam ulit ako ng takot, kaya pumikit na lang ako noon at nagdasal. Nang nagaagaw-agaw na ang kamalayan ko noon, ay bigla na lang akong nakaramdam ng kakaibang presensya sa loob ng silid. Mabigat ito na lalong nagpasama sa pakiramdam ko. Saglit akong napadilat at nabungaran ko ang isang nilalang na nakatayo sa harapan ko. Pero agad din hinatak ng antok ang mga mata ko. Parang ang bigat-bigat noon ng mga talukap ko. Maya-maya ay naramdaman kong parang may dumagan sa akin. Naramdaman ko din ang malamig na bagay na dumampi sa balat ko. Mula sa hita ko, paket sa leeg ko. Nararamdaman ko din na unti-unting bumababa ang suot kong shorts. Kakaibang sensasyon at pakiramdam ang dulot sa akin ng malamig na bagay na humahaplos sa buong katawan ko. Gustuhin ko mang bumangon ay lalo lang akong napapapikit at parang hinihele. Parang ang lalim din ng tulog ko noon pero nararamdaman ko ang nangyayari sa akin. May mumunting ungol na ding humilagpos sa lalamunan ko at napapaigtad ako sa tuwing dumadampi ang bagay na yon sa kasilanan ko. Maya-maya ay naramdaman ko na ang masarap na pakiramdam na ngayon ko lang naranasan sa tanang buhay ko. Halos marating ko na noon ang sukdulan nang maramdaman kong bumukas ang pinto. Anong ginagawa mo? Nagulat ako sa boses ni Ruel na dumagundong sa loob ng silid namin. Nang dumilat ako, ay ganun na lang din ang gulat ko nang makita ang itsura ko. Nakababa na ang short ko at pinagpapawisan ako ng malagkit kahit nakabukas naman ang aircon. Ramdam ko din ang kakaibang pakiramdam dulot ng mga haplos at pangyayaring yon. Hiyang-hiya ako kay Ruel at sa sarili ko nang mapagtanto kung anong nangyari sa akin. Agad akong pinagbihis ni Ruel at sinabihang magdasal ng paulit-ulit sa chapel. Isang malaking kasalanan daw bilang seminarista ang ginawa ko. Kahit ang totoo ay di ko talaga alam o maalala kung ginawa ko yon o nananaginip lang ako. Pero dahil naabutan ako ni Roel sa ganong sitwasyon, ay parang inamin ko na ding totoong nagawa ko yon. Papadilim na noon nang pinasya kong pumuntang chapel. Pagpasok ko pa lang ay nakaramdam na ako ng kapayapaan ng loob. Pero hindi din nagtagal yon. Dahil nang magsimula na akong magdasal, ay nakaramdam ako ng matinding init. Air condition din ang maliit na chapel. Pero walang kapantay na init ang nararamdaman ko ng gabing yon. Hindi tuloy ako makapag-focus sa pagdarasal. At sa tuwing magsisimula ako ng ama namin, pakiramdam ko ay may nakamasid sa akin mula sa likuran. Sobrang init na ng batok ko. Gustuhin ko mang lumingon ay nakakaramdam na ako ng matinding kilabot noon. At nang sa kalagitnaan na ako ng pagdarasal noon, ay bigla na lang may sumabay sa akin sa pagdarasal. Ganoon na lang po ang takot ko noon nang marinig ko na nagmumula ito sa katabi ko. Isang boses babae na kahit huminto na ako sa pagdarasal ay patuloy pa rin ito. Hindi ko na nakayanan pa ang takot ko noon at nagtatatakbo ako palabas ng chapel. Ang kwento ni Roel sa akin ay pumasok daw ako sa silid noon na putlang-putla. Hindi din daw ako makausap noon ng maayos. Hanggang sa palala ng palala daw ang kalagayan ko noon araw-araw. Ang totoo ay wala na akong matandaan pa Pagkatapos ng pangyayari sa chapel, pinakiusapan ng mga magulang ko kung pwede daw akong lumabas noon para makapagpagamot. Pero walang doktor ang nakapagpagaling ng kung anumang nararamdaman ko. Sa huli ay dinala ko ng mga magulang ko sa isang albularyo. Naipasara na rin ang third eye ko. Pero paminsan-minsan ay nakakaramdam pa rin ako ng ibang presensya. Pero di ko nalang pinapansin. Sa ngayon po ay nakapag-asawa na ako. Hindi ko na rin pinagpatuloy ang pagpapari dahil pakiramdam ko noon ay wala talaga akong calling bilang maging isang tagapaglingkod ng simbahan. Magandang araw po. Tawagin niyo na lang akong Pat. Isa akong seminarista. Pero hindi din ako nakatagal sa seminaryo dahil sa kababalaghang naranasan ko dito. Bago pa lang po ako noon at may pag-aalinlangan pa. At kahit sa loob ng seminaryo ay may kung ano-anong kalokohan pa rin akong naiisip. Ang totoo ay napilitan lang kasi ako noon dahil sa kagustuhan ng mama ko. Kaya ang pagpasok ko doon ay medyo labag sa loob ko. Pinilit kong sundin ang gusto ni mama at doon nga ako nag-aral ng kolehiyo. Noong una ay wala talaga akong gana pero habang tumatagal ay naging maayos naman ang pananatili ko doon. Dahil na rin sa nagkaroon ako ng mga kaibigan at kakaiba talaga ang pakiramdam kapag alam mong malapit ka sa Diyos. Nagsimula ang kakaibang karanasan ko nang magsimula ding makaramdam ako ng atraksyon sa kabaro ko. Opo, Sir Van. Isa po akong gay. Isa na rin siguro sa nakapag-trigger ng ganitong pakiramdam ko ay dahil sa puro kami lalaki sa dorm. At bihira lang akong makakita ng mga kaedaran kong babae. Nakakagawa ko noon ng mga bagay na hindi dapat ginagawa sa loob ng seminaryo. Naging agresibo ako at dumating sa puntong nagpaparamdam na ako doon sa taong gusto ko. Nahalata niya yon at hindi nagustuhan. Tawagin na lang po natin siyang Ralph. Nang mapansin niyang kakaiba na ang kinikilos ko kapag magkasama kami, ay unti-unti na niya akong iniwasan. Umabot sa puntong nagsumbong na rin ito sa pamunuan dahil sobrang naiilang na daw siya sa akin. Masyado kong dinamdam ang pag-iwas niya sa akin. Kaya palagi akong nagmumukmok. Inilayo ko ang sarili ko sa kanila at nagkaroon ako ng sariling mundo. Mas madalas pa akong tumambay sa likuran ng seminaryo kesa sa magdasal. Hanggang sa isang gabing makatulog ako doon sa tinatambayan ko. Hindi ko na malayan noon na madilim na. Nang bumalik ako sa loob ng dormitoryo namin, ay hindi ako tumuloy sa silid ko. Naalala ko na may bakanting silid doon na bihirang maukupa dahil sa mga usap-usapan tungkol dito. Pero dahil sa sama ng loob na dinadala ko, ay hindi ako nakaramdam ng takot noon. Natulog ako sa silid na yon mag-isa. Wala naman akong naramdamang kakaiba kinabukasan. Pero nang makita ko si Ralph, ay bigla akong nakaramdam ng ibang pag-iinit. At ang pinagtataka ko noon ay hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng lalaking nakikita ko. Parang may ibang nagkokontrol sa katawan ko na hindi ko mapigilang hindi mahawakan ng isa man lang sa kanila. May isang gabi pa na bigla na lang daw akong pumasok sa silid ni na Ralph at walang ano-ano daw ay dinaganan ko siya at sinasakal. Kwento pa ng mga kasama niya sa silid ay nanlilisik daw ang mga mata ko. Hindi din daw nila ako nagawang pigilan dahil napakalakas ko daw. Kaya nahampas daw ako ng Biblia sa ulo ng kasamahan ni Ralph. Doon lang daw ako huminto Nagising ako noon na hinanghina at gutom na gutom pero hindi ko maalala ang ginawa ko kay Ralph. Nasuspindi ako noon ng ilang araw kaya nagmumukmuk ako doon sa baanting silid. Habang tumatagal ako doon ay bumibigat na ang pakiramdam ko. May nakikita na rin akong ibang senaryo. Parang may naguutos sa akin noon. Nakitilin ko na ang sarili kong buhay. Minsan ay nagising na lang akong madaming sugat ng blade sa kamay Nag-hysterical ako ng araw na yon, kaya nagamot ang mga sugat ko. Pinagbawalan na rin ako manatili sa silid na yon. Nang gabing nasa sariling silid na ako, ay di ako mapakali. Parang may gusto akong gawin na hindi ko maintindihan. Nakita ko pang nagtatawanan ang mga kasama ko sa silid na lalong dumagdag sa kakaibang nararamdaman ko. Kusa na lang ako noong naglakad papunta sa drawer at kinuha ang cutter. Anyong hihiwain ko daw ang palapulsuhan ko. Nang pigilan ako ng kasamahan ko. Nahirapan pa daw silang maagaw ang cutter sa akin. Naiwaksi ko pa daw noon ang isa kong kasamahan na ikinatumba niya. Nagtawag na sila noon ng pare. Pinaikutan nila ako at dinasalan ng paulit-ulit. Nang masiguro na maayos na ako, ay dinala nila ako sa klinik. Doon ako nagpalipas ng gabi. Natatakot na ako noon sa nangyayari sa akin. Gusto ko nang lumabas ng seminaryo. Pero naiisip ko si mama. Lalo lang akong nababahala. Nakaramdam ako noon ng matinding depresyon. Pakiramdam ko din kasi ng mga panahong yon ay lihim akong pinandidirihan ng mga kasama ko. Bihira na ako nagdadasal noon at madalas ay natutulala ako. Isa sa pinakamalala kong nagawa ay ang magpatiwakal gamit ang lubid na nakita ko. Nang araw na yun ay masama ang pakiramdam ko at nakakaramdam din ako ng sobrang kalungkutan. Hindi ko matandaan na pumasok ulit ako sa silid na yon at doon ko nga ginawa ang magpatiwakal. Mabuti na lang daw ng mga oras na yon ay chinecheck nila ang bawat silid. Nang di daw ako nakita sa silid ko ay nataranta na daw sila na baka may ginawa na naman ako. Ang di ko maipaliwanag ay kung bakit parang hinahatak akong pumasok sa silid na yon at umiiba na ang pakiramdam ko. Natagpuan daw nila ako noong nakalambitin at mabuti daw dahil hindi sila nahuli ng dating. Nailigtas nila ako sa aking kamatayan. Hindi ko natapos ang semester noon at kusa na akong inilabas ni mama. Nagpagamot din po ako sa isang psychiatrist. Ilang buwan din akong lugmok noon. Nang gumaling ako mula sa depresyon, ay palagi na akong nagsisimba. Sumali na lang ako noon sa isang Bible study at may nakilala ako dong may alam tungkol sa kwento ng dormitoryo namin sa seminaryo. May isang silid daw doon na sinasabing may nagbigting isang seminarista. Katulad ko daw, ay dumaan din ito sa matinding diskriminasyon at depresyon. Ako po si Mark, seminarista. Limang taon na ang nakakalipas, buhat nang lumabas ako ng seminaryo. Sa ngayon po ay may asawa na ako. Isa ang karanasang ito sa mga dahilan kung bakit di ko na itinuloy ang pagpapari. Nangyari ang karanasan kong ito sa baryo ni na mama sa probinsya ng Antique. Hindi po ako matatakotin, lalong hindi po ako naniniwala sa mga nilalang katulad ng multo, aswang o anumang elemento. Dahil malaki ang pananampalataya at tiwala ko sa ating may likha. Ngunit di ko naisip o inaasahang mangyayari sa akin ang ganitong karanasan. Ang magustuhan o makursunadahan ng isang elemento. Hindi po sa pagmamayabang, pero marami pong nagsasabing gwapo daw po ako. Sayang nga daw ang lahi ko kung magpapari ako. Tinatawanan ko lang ang mga naririnig ko. Buo na kasi ang pasya ko na maglingkod sa simbahan. Pero nagbago lahat ng yon. Nang magsimulang magparamdam sa akin, ang isang elementong naninirahan malapit sa bahay ni na mama. Sa bahay ng lolo't lola ko talaga ito, na mga magulang ni mama. Dito ko kasi napiling magbakasyon para naman makapagpahinga at makapag-isip ng mabuti. Laking Maynila ako at dito na rin nakapagtapos. Bago pa man ako makauwi dito, ay binilinan na ako ni mama na wag daw akong masyadong magagala sa lugar nila at kung maaari daw ay magpasama ako sa mga pinsan ko. Dayo daw kasi ako at masyadong takaw pansin ang kaanyon ko. Sumang-ayon na lang ako sa mga bili niya. Di ko inaasahan noon na pagsakay ko pa lang sa jeep papunta sa lugar ni na mama ay pagtitinginan na ako ng mga nakasakayan ko. Hanggang sa pagbaba ko ay nakasunod pa rin ang mga tingin nila sa akin. Maliban din kasi sa matangkad ako ay may kaputian kaya siguro takaw tingin sa kanila ang itsura ko. Mainit akong sinalubong ni na Lola at ng mga pinsan ko. Nagkaroon din kami ng munting salo-salo. Kinagabihan ay agad akong nakatulog dahil sa pagod. Naging maayos ang pamamalagi ko ng ilang araw sa lugar ni na mama. Hindi din ako gaanong lumalabas dahil mas na-enjoy ko ang pagtulog kina lola sa loob ng bahay. Malawak din ang bakuran nila kung saan madaming puno kaya napaka-presko ng hangin. Doon lang ako tumatambay sa may puno ng kalachuchi na parang puno ng balete ang laki. Masarap kasi magpahinga doon dahil na rin sa lilim nito. Kaso lang napansin kong may nagbago simula nang tumambay ako dito. Gabi-gabi na kasi ay nakakarinig na lang ako ng alulong. Yung alulong na nakakakilabot. Paulit-ulit pa naman ito at ang haba pa ng alulong. Isang gabi ay di ko magawang makatulog dahil bukod sa maalinsangan ng pakiramdam ko ay nakakairita na ang tunog ng alulong. Kaya pinasya ko na lang na bumaba sa kusina at kumuha ng tubig. Hindi ko na tiningnan ang oras. Basta madilim pa talaga sa labas. Napasilip pa ako sa bintana nang mapansin kong may taong nakatayo sa labas. At saglit lang noon ay narinig kong may tumatawag sa pangalan ko. Para lang itong ihip ng hangin dumaan sa pandinig ko. Pero malinaw ang pagkakarinig ko noon sa pangalan ko. At paulit-ulit na yon hanggang sa mablangko na ang lahat sa akin. Nagising na lang ako noong nakasalampak sa sahig Nakayapak at madumi ang mga paa. Nagtataka ako dahil di ko naman matanda ang lumabas ako ng bahay na nakayapak. Pero ang dumi sa sahig ng silid ko. At pagsalampak ko dito ay di ko maipaliwanag. Simula noon Sir Van, gabi-gabi na lang akong nagigising sa kasagsagan at kasarapan ng tulog ko. Naririnig ko ang paulit-ulit na tawag sa akin at palagi na ay nabablangko na ang lahat. Nagigisingan kong nakahiga ako sa kama pero madumi ang sahig na parang galing ako sa labas na nakayapak. Napansin din ni na Lola na palagi akong tulala at lumalaki daw ang eye bags ko. Nangangayayat na din daw ako dahil hindi ko alam kung bakit nawawalan ako noon ng ganang kumain. Madalas na din akong managinip ng isang babae na tinatawag ako. Agad din naman daw akong sumusunod dito. Pero pag nagigising ako, ay hindi ko naman maalala kung saan kami nito pumupunta. Basta ang alam ko, Hinahanap-hanap ko na ang presensya ng babaeng yon. Pakiramdam ko pa ay mahal ko na ito. Bihira na rin akong magdasal noon at ayoko nang sumama kina lola na magsimba. Basta gusto ko na lang manatili sa ilalim ng puno ng kalachuchi noon. Doon ko kasi nakikita palagi ang babae sa panaginip ko. Napansin ni na lola ang pagbabago ng ugali ko. Naging mainitin na din ang ulo ko at wala na daw akong buong bibig noon kundi ang makita ang babae na di naman nila alam kung sinong babae. Ewan ko po Sir Van, pero ng mga panahong yun ay parang wala na akong kilala sa paligid ko. Hindi ko na sila kinakausap. Paggabi naman ay nagmamadali na akong matulog. Ang pinagtataka daw nila ay maaga naman daw akong natutulog. Pero nanlalalim na daw ang mga mata ko. Nag-aalala na sa akin si na Lola noon. Lalo na nang dapuan ako ng matinding lagnat. Dinala na ako sa ospital noon ang pinagtataka ng mga doktor na tumingin sa akin ay ang taas daw ng lagnat ko. Pero normal naman daw ang temperatura ko at iba pang test. Inuwi ako noon ni na Lola at tinawagan na rin nila si na Mama. Nagpasya na nga noon si na Mama na umuwi. Pero sabi ni Lola ay papatingnan muna nila ako sa isang manggagamot. Alam mo yung mas nakakakilabot dito Sir Van? Lahat ng nangyari sa akin Simula nang mapanaginipan ko ang babaeng tumatawag sa akin ay kwento na lahat ni na Lola dahil wala na akong matandaan isa man doon. Maliban sa sinasabi nilang nilagnat ako ng matindi dahil tanda ko noon na kasama ko ang babaeng napapanaginipan ko na naglalakad patungo sa puno ng kalachuchi. Pinipilit ako nitong sumama sa kanya pero hindi ito isang magandang babae kundi nakakakilabot ang itsura nito. Kaya pilit ko siyang iniiwasan. Pero ayaw niya akong pakawalan. Isasama niya daw ako. Magsasama na daw kami. Muntikan ko na daw ikamatay ang pangyayaring yon kung hindi lang magaling ang nanggamot sa akin. Desidido na daw kasi ang engkantong ito na kunin ako dahil matindi daw ang pagkagusto nito sa akin. Ang daming nakuhang mga ugat-ugat ng puno at kung ano pang dahon-dahon sa katawan ko nang gamutin ako. Nakakakilabot dahil nakapagtataka kung saan yun nanggagaling. gagaling. Nang maubos na ng manggagamot na matanggal ang lahat ng itinanim sa akin ng elemento, ay gumaan ang pakiramdam ko. Isa lang ang kabilin-bilinan nito bago ako bumalik ng Maynila. Mag-asawa daw ako. Dahil hindi ako nito titigilan hanggat wala pang babaeng nagmamayari sa akin. Magandang araw po Sir Van at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lang po akong Kevin, 24 years old, isang researcher from Quezon. Silent listener niyo po ako, kaya nakakainganyo na rin na magbahagi ng ilang mga personal na karanasan ko. Kung saan saan na rin po akong lugar na padpad dahil na rin sa trabaho ko. And at the same time, adventurous din po kasi ako. I'd like to share some of my experience about sa mga multo o mga elemento. Not all the time nakakakita po ako, but hindi ko naman isinasara ang isip ko na totoo talaga sila. Dati akala ko, kapag pumunta ka sa isang lugar kung saan sila nananahan, they will just stay there, kahit pa na may pumuntang tao roon. Pero hindi po pala. Perhaps, marami ang familiar sa Diplomat Hotel. Hotel There was a time that me and some of my friends and my cousin Cathy had a vacation on Baguio. At syempre hindi naman palagi na nakakapunta roon. Kaya we took our time para mag-tour. And one of our destination was the Diplomat Hotel. Like, sino ba naman ang palalampasin ng pagpunta sa isa sa pinakasikat na tourist attraction sa Baguio? Sa labas pa lang ay mararamdaman mo na ang mabigat na aura ng lugar. Iginala ko muna ang aking paningin sa paligid. Sa itsura pa lang ng lugar at bawat sulok ay mararamdaman mo na agad ang madilim na kasaysayan nito. Mula pa lang sa labas ay sinulit na talaga naming lahat ang chance na mayroon kami. Kanya-kanyang kuha kami ng mga pictures and videos. Sa sobrang pagka-amaze ko sa lugar, kahit napaka-creepy, hindi ko namalayan na wala na pala ako sa hanay ng mga kasama ko. After I took some photos, napag-isipan kong mag-video na rin para may live remembrance ako. So nag-selfie video ako. Nakangiti pa habang umiikot at nakatoon ang camera sa akin. Napatigil lang ako ng parang may naramdaman akong mabigat sa balikat ko. Bahagya akong tinigil na muna ang pagkuha ng video at lumingon sa paligid ko. Inisip ko na lang nun na kung sakaling may kasama ako ng mga sandaling yon, ay normal lang yon dahil hindi nga lang naman talaga kami ang nasa paligid. Binalik ko ang camera sa akin para mag-video ulit. Pero mabilis ko itong naibaba. Nang may biglang nakita kong ulo ng isang madre na nasa likod ko. Nakatagilid lang po siya at ang makikita mo lang talaga ay ang ulo niya na may takip na belo. Biglang nanlamig ako ng mga sandaling yon. Pati pawis ko ay malamig na rin. Kaya naisipan kong bumalik na rin sa baba. Nakailang hakbang pa lang ako nang marinig ko ang isang kasama ko na tinatawag ako. Nahilo raw si Kati, ang pinsan ko. Kaya agad na bumaba na ako. Dahil doon ay umalis na kami at napagpasyahan na bumalik na lang sa hotel kung saan kami naka-check-in. Babalik na lang kung magkakaroon pa ng time dahil sa susunod na araw noon ay need na naming bumalik ng Manila. Nang makarating na kami ng hotel, ay mabigat pa rin ang pakiramdam ng pinsang kong si Cathy. Kaya nakisuyo na muna kami sa isang kaibigan namin na bumili ng gamot para sa kanya. Kinagabihan noon ay kahit papano ay bumuti na naman siya. Then the next morning, lumapit siya sa akin na tila ba may kinatatakutan. Kuya, uwi na po tayo. Gusto ko nang umuwi kuya. Lagi siyang nakatingin sa akin. Hindi ko masyadong maintindihan ang ibig niyang sabihin. Akala ko ay hindi pa rin talaga maganda ang nararamdaman niya. Naisipan kong tanungin siya kung ano ba ang nangyari sa kanya habang nasa diplomat hotel kami at bigla na lang siyang nahilo. Gayong kumain naman kami bago kami pumunta ron at alam ko rin na hindi siya mahiluhin sa biyahe. Kinilabutan ako nang sabihin niya sa akin na may bata raw siyang nakita roon at isang madre na gustong hiramin ang katawan niya. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya nang naroon daw kami. Parang mabigat na mainit ang nararamdaman niya. Hanggang sa bigla na lang daw na sumakit ang ulo niya. Nanlalabo man daw ang paningin niya ng mga oras na yon, ay naaninag niya pa rin ang imahe ng madre na nasa harapan niya. Hindi pa ako agad na naniwala sa kanya, pero doon na ako kinilabutan. Nang sabihin niya sa akin na lagi raw niyang nakikita na nakasunod din daw sa akin ng madre. Kinabukasan din noon ay umuwi na kami sa bahay nila Kati. Sa kanila na kasi ako tumira mula nang maulila ako sa magulang. Ang nanay na rin ni Kati ang nagpalaki sa akin. Kaya't parang kapatid ko na rin talaga siya. Madaling araw na po noon. Lumabas ako ng kwarto para sana kumuha ng tubig sa kusina. Hindi pa kasi ako natutulog noon dahil may ginagawa pa ako sa laptop ko. Nang malapit na ako sa kusina, ay naramdaman ko na lang na parang may dumaan sa likod ko. Hindi ko na muna pinansin yon hanggang sa umalis na ako ng kusina para sana bumalik na ng kwarto. Biglang napatingin ako sa may sala. Madadaanan mo kasi yon bago makapanhik sa taas kung saan naroon ang mga kwarto. May naaninag akong nakatayo na babae na nakaitim at mahaba ang damit. Inakala kong si Nanay Yoli yun, ang nanay ni Cathy. Lalapitan ko na sana nang biglang may humawak ng balikat ko. Hoy Kevin, madaling araw na. Bakit hindi ka pa natutulog bata ka? Sabi ni Auntie Yoli na ikinagulat ko. Kanina pa po ba kayo dyan, Auntie? Tanong ko na ikinagulat naman niya. Kalalabas lang din daw niya ng kwarto para uminom din ng tubig. Nang muli kong tingnan ng sala, ay wala na ang nakita ko kanina. Matapos nun ay bumalik na ako ng kwarto at natulog na dahil sobrang late na rin. Pero hindi naging maganda ang nangyari pagkatapos. Binangungot ako. Napanaginipan ko ang isang madre na nakatingin sa akin. Nakahiga lang ako sa kama. Sinusubukan kong gumalaw pero hindi ako makakilos. Nanlamig ang aking pakiramdam at hindi rin ako makahinga. Nakikita kong nakalutang siya sa hangin habang nasa ibabaw ko siya at tinitingnan ako ng nakakakilabot. Nagising ako noon nang yugyugin ako ni Auntie Yoli. Umaga na pala. Sinabi ko ang nakita ko. Maya-maya rin ay dumating si Kati at sinabi niya rin sa nanay niya na may nakasunod nga sa amin nang magpunta kami ng Bagyo. Tinanong kami ni auntie kung nagpagpagbaro kami bago umalis sa pinuntahan namin. Nagkatinginan kami ng pinsan ko at sabay na umiling. Sabi ni auntie, kadalasan daw sa mga lugar na pinamumugaran ng mga ligaw na kaluluwa o anumang elemento ay naa-attract sila sa mga tao na pumupunta sa kung nasaan sila at kadalasan ay sumasama sila sa mga ito. Dapat ay nagpagpagdo kami bago kami umalis ng Diplomat Hotel. May aunt decided na bumalik kami roon na may kasamang psychic expert. Nagkataon naman noon na may kakilala ang auntie ko kaya bumalik kami roon. The heavy feeling na naramdaman ko nang huling magpunta kami roon ay pareho pa rin. Nararamdaman ko talagang may kasama kami at nakatingin sa amin the time na bumalik kami roon. Nagsindi kami ng mga kandila roon at nagdasal. Nagbudbud din kami ng asin sa katawan namin at nagpagpag bago umalis sa lugar na yon. Then after that, so far hindi na po naulit yung mga naranasan namin ng pinsan ko. It was an unforgettable Yet one of the creepiest that na-experience ko in my whole life. Hinding hindi ko malilimutan ang Baguio because of that. Pero sa kabila ng nangyari, if may chance na makabalik ulit kami roon, I won't miss the chance to go back there again. Actually po Sir Van, hindi lang sa Baguio ako naka-experience ng ganong pangyayari. Maraming beses na rin. Isa na po siguro noong namatay ang nanay ko. Bata pa lang ako noon. Siguro mga nasa 9 years old ako. Lumaki lang ako kay Tita Yoli mula nang unang mamatay ang nanay ko at ihabilin ako ni tatay sa kanya para magtrabaho sa malayo hanggang sa nagkasakit siya at sumunod na rin kay nanay. Sa kanilang dalawa, mas malapit ako kay nanay. Hindi ko inakala before na may malalang sakit pala si nanay kaya ako iniwan ni tatay kina nanay Yoli. Ang sabi lang kasi ay magbabakasyon lang ako sa kanila pero hindi na muna sila kasama ni nanay dahil may aasikisuhin lang daw na hindi naman ipinaliwanag sa akin kung ano. Lagi kong nakikita si nanay noon sa loob ng kwarto namin ni Lakati. Dalawa kasi noon ang kama sa kwarto. Sa isang kama ay magkatabi sila ni Nanay Yoli at sa isang kama naman ay ako. Akala ko sinusundo na niya ako. Ang dami kong tanong sa kanya pero puro ngiti lang ang tugon niya. Malungkot din ang itsura niya. Then, nagulat na lang ako isang araw nang may mga nag-aayos na lang ng bahay at naglagak ng kabaong. Sinanay ko na pala yon. Nasa ospital pala siya ng mga panahong na Yoli ako at nag-aagaw buhay siya nung time na nakikita ko siya sa bahay nila auntie. Matapos noon ay nakikita ko pa rin siya. Pero pagkatapos ng libing ay hindi na siya muling nagpakita sa akin. Siguro kaya ang ilan sa mga kaluluwa na nagpapakita o hindi naman kaya ay sumasama sa mga hindi naman nila kaano-ano ay marahil namatay sila ng hindi pa nila tanggap o hindi handa. Kaya every time po na nakaka-encounter or experience ako ng mga ganon, pinagdarasal ko na lang po sila kasi yun lang naman ang alam kong nararapat na gawin. Hanggang dito na lang po muna Sir Van. Muli isang mapagpalang araw po. Magandang araw po Sir Van. Silent listener niyo po ako. Hindi nga lang masyadong nagko-comment minsan sa mga uploads ninyo. Tawagin niyo na lamang po akong Vince from Iligan City po. Isa po akong bookkeeper sa isang private school. Ang kwentong ibabahagi ko po ay ang naging karanasan ko sa dating apartment na inuupahan namin ng kaibigan ko. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan banda. May mga ilang bagong nakatira pa rin kasi roon. It was way back 2016 po nang mag-work ako rito sa Iligan. Tagalanaw po talaga ako. But then, that time po kasi nag-aya ang isang kaibigan ko na mag-apply kami sa isang job fair dito sa Iligan. At fresh graduate pa kami noon, kaya sumama na rin ako. Gusto ko rin kasi na makapagtrabaho na agad ng kahit ano na muna para makatulong na kina mama. Pinalad naman na ma-hire on the spot kami kaya we both choose na maghanap ng pwedeng matirhan sa Iligan kahit malit na apartment na lang muna. Noong una ay may free accommodation at allowance pa kami during sa one month training namin. But after two months, syempre wala na yon kasi sasahod na kami later on. Then yun na nga, naghanap kami ng malilipatan namin. Medyo mahalang ilan sa mga malapit lang sana sa workplace namin. Kaya naghanap kami sa iba. Till may nakita kaming mas mura ng kaunti. Kaso 1 hour sa biyahe papunta sa trabaho. Kinuha na agad namin ang kasama ko. Total kaming dalawa lang naman ang titira doon at maghahati sa upa ng bahay. Bale, tatlong palapag po siya. Nasa second floor kami at nasa gawing dulo kami. Bale pagkatapos sa amin ay may isang pinto pa na may nakatira din. Kada floor po is tatlong rooms po siya. Medyo malapad po kasi ang building kung saan kami nakatira dati ng kaibigan ko. Ang unang experience ko sa lugar na yon, ang mismong unang araw ng paglipat namin, ng kaibigan kong tawagin nyo na lamang pong Jasper. Naghahakot kami ni Jasper noon ng ilang mga gamit namin. Nasa sasakyan niya siya noon at nauna na akong umakyat sa apartment namin. Dala ang ilang mga gamit namin. Habang siya naman ay ibinababa na muna ang mga natitirang gamit at nilagay pa unti-unti sa harap ng elevator ang lahat. Hawak ko noon ang isang kahon at ang ibang dala ko naman ay inilapag ko lang sa sahig sa loob ng elevator. Pagkasara ko ng pinto nito, maya-maya ay parang nanlamig ako. Hindi ko maintindihan pero naging parang kakaiba ang pakiramdam ko sa loob ng elevator. Nang makarating na ako sa second floor at pagkabukas ng pinto ng elevator, ay biglang may batang lalaki na tumakbo palabas galing sa likod ko. Nagtaka ako kung paano nagkaroon ng bata sa loob. Gayong sa pagkakaalala ko, ako lang ang tao sa loob. Agad na lumabas ako, pero pagsilip ko ay walang bata akong nakita. Binaliwala ko na lang Baka kasi namamalikmata lang din ako ng mga sandaling yon. Naging nakakapagod ang araw na yun sa amin. Tinapos kasi talaga namin na mag-ayos ng bahay noon. Nakalimutan ko nang sabihin kay Jasper ang nakita ko eh. Umorder lang kami ng pagkain namin that time para makapagpahinga dahil napagod talaga kami sa buong araw na paglilipat namin at pag-aayos. Around 10pm na kami nakatulog but around 2 or 3 a.m. siguro yon. Nagising ako sa ingay ng batang umiiyak at parang mag-asawang nagtatalo. Tinakpan ko na lang ng una ng tenga ko para hindi sila gaanong marinig dahil literal na napagod talaga ako. Maya-maya ay isang malakas na katok ang gumising sa akin. Sunod-sunod na parang masisira na yata ang pinto namin. Tiningnan ko si Jasper na nasa ilalim lang Double deck kasi ang higaan namin at ako ang nasa itaas. Sinubukan ko siyang gisingin para sana siya na lang ang tumingin dahil nasa ibaba naman siya. Pero parang mantika akong matulog at masarap talaga ang tulog. Napagpasyahan kong bumaba at tingnan kung sino yon. Naiinis rin ako dahil madaling araw pa talaga akong mangistorbo, gayong natutulog na ang mga tao. Habang palapit ako sa pintuan, Ayaw pa rin huminto ng kumakatok. Nakakabulahaw na kasi. Parang pinupukpok na po yung pinto namin. Halos mapamura ako dahil grabe naman kung makakatok kasi. Sino ba yan? Madaling araw pa talaga kayo nang iistorbo ng tao. Galit na wika ako na napakamot na lang sa ulo dahil sa inis. Galit na binuksan ko ang pinto habang ganun pa rin kalakas ang pagpukpok ng kung sino sa pinto na hindi man lang sumasagot sa akin. Pero natahimik ako. Nang pagbukas ko ng pinto ay walang tao akong nakita. Isang malamig na hangin lang ang bumungad sa akin at parang kinilabutan akong bigla sa hindi malamang dahilan. Isinara ko ang pinto at napasandal dito saka napalunok ng laway. Iniisip ko nun na baka may nang nantitrip lang sa amin that time. Bumalik na lang ako sa higaan ko at nagdasal. Kinabukasan, tinanong ko si Jasper kung narinig niya ba ang malakas na pagkatok ng nagdaang gabi. Ang sabi niya ay wala naman daw siyang narinig na kahit ano. Akala ko noon yun lang ang mararanasan ko. Pero may kasunod pa pala. Magkaiba kami ng shift ni Jasper. Umaga ako hanggang hapon. Habang siya naman ay panggabi hanggang madaling araw. May time noon na nauna nang umalis si Jasper hindi ko rin alam nun kung sa office na ba siya dederecho kasi medyo maaga pa nun. Basta tinawagan niya lang ako na napaaga siyang umalis. May duplicate naman ako ng susi kaya ayos lang kung minsan nagkakasali si kami. Pagkarating ko ng building at paglabas mula sa elevator ay dumiretso na agad ako sa apartment at kinuha mula sa bag ko ang susi. Pagkalagay ko ng susi sa doorknob ay agad na pabitaw ako nang biglang may kamay ng babae ang humawak sa kamay ko. Napalingon ako sa tabi ko pero walang tao sa paligid kundi ako lang ng mga sandaling yon. Biglang kinilabutan ako at pinagpawisan ng malamig. Kaagad na binuksan ko ng pinto at pumasok na ako sa loob. Grabe, naging napaka-weird sa akin ng mga nangyayari. Akala ko nung una ay ako lang nakakaranas nun. Meron din pala si Jasper. Nang minsan daw po napaalis na siya ng apartment at nilak na ang pinto, ay nagitla na lang daw siya nang biglang may babaeng sumigaw malapit sa tenga niya ng tulong. Parang umiiyak daw po at ang sabi humihingi ng tulong at pinapabuksan ang pinto ng apartment namin. Ganun daw pagkakaintindi niya sa paghingi ng tulong ng babae sa kanya. May ipinagtaka lang din kami sa kabilang apartment hindi pa namin kailanman nakakasalamuha ang mga nakatira roon. Sinubukan kong puntahan ang kabilang unit para sana magtanong at para magpakilala na rin dahil magkapit-bahay lang naman kami. Pero nakailang katok na ako sa pinto ay wala pa rin nagbubukas kaya umalis na lang ako. Nataon minsan na nagkapareho kami ng ship ni Jasper. Gabi na noon at off na rin namin. Medyo bored at stress kaya napagkasunduan namin na mag-inuman ng kaunti. Kaya bago umuwi, sumaglit na muna kami ng 7-Eleven para bumili ng soju at pwedeng pampulutan. Pagkatapos ay dumiretso na rin kami ng uwi. Pagkarating ng bahay, ay naligo at nagbihis na muna kami. Para kung malasing eh, diretso tulog na kami. Nang nasa sala na kami, ay nanonood din kami ng Netflix at nagkukwentuhan ng kung ano-ano na rin at sabay tagay. Hindi namin namalayan noon na mag-aalauna na pala ng umaga. Bigla kaming nakarinig ng mag-asawang nagtatalo. Gaya ng narinig ko nang unang lumipat kami. Inakala namin na ang pamilya sa kabilang apartment ang nag-aaway. Ilang sandali pa ay may bata rin kaming narinig na umiiyak. Parang anak yata nila. Pagkatapos ay biglang tumahimik. Binaliwala na lang din namin at dahil madaling araw na, ay pinatay na namin ang TV para matulog na. Nang tumayo na ako, ay biglang may kumatok sa pinto. Nakalaunay pinupukpok na ito. Gaya ng narinig ko rin noong una. Parang biglang kinilabutan ako. Nang maalala ko ng minsang pagbukas ko ay wala namang tao. Mabilis na tinungo ni Jasper ang pinto. Sa pagkakataong ito, ay may narinig na kaming nagsasalita. Isang babae na tila umiiyak at umihingi ng tulong. Pinihit ni Jasper ang doorknob ng pinto. Pero sa hindi malamang dahilan ay hindi niya ito magawang buksan. Naging sunod-sunod ang pagpokpok ng babae pero ayaw talagang magbukas ng pinto. Hanggang sa narinig namin itong sumigaw. Tumahimik bigla. Doon palang nabuksan ni Jasper ang pinto. Kaagad na lumabas kami pero laking gulat namin nang makita namin na wala ng tao sa labas. Agad na sinabi ko kay Jasper na ganun din ang nangyari nang bagong lipat kami. Nalaman namin sa unit na nasa baba na abandonado na pala ang katabi naming unit. Dati raw isang family house yun na nirenovate at ginawang apartment building. Ibinenta lang daw yun ng totoong may-ari matapos namin mangyaring krimen sa bahay na yon. Parang kwarto na magkatabi daw ang unit namin at yung kabila. Pinatay ng pamangkin ng may-ari ang kanyang magina dahil nakadroga at nakainom. Pagkatapos ay nagsuicide rin daw. Parang pinalabas lang na nilooban sila para hindi masyadong pag-usapan. Parang kinilabutan kami ng marinig namin yon. Pero sabi ng nagkwento sa amin, kinuwento lang din daw umano yun sa kanya ng mga naunang tumira sa kanila roon. Umalis din kami doon nang mailipat kami ng branch ng kaibigan ko dahil na-promote kami. Ayun lang po muna Sir Van. Muli magandang araw po sa lahat. Magandang araw sa mga tagapakinig at sa inyo na rin Sir Van. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan patungkol sa nangyari sa amin sa sementeryo. Noong panahong naglaro kami ng Spirit of the Glass. Ako nga pala si Joaquin. Tatlongpung taong gulang at nakatira sa Cebu City. Taong 2020 yon kasagsagan ng pandemya nang maisipan naming magpunta sa sementeryo. Binalak naming magtropa na magsagawa ng Spirit of the Glass. Dala ang mga kandila, baso at yung board. Ay isinagawa namin sa loob ng sementeryo ang Spirit of the Glass, malapit sa puntod. Sa simula pa lang, ay may kumagat ng spirito na gustong makipag-usap sa amin sa pamamagitan ng pagpili ng baso sa mga letra at yes or no. Sumagot ito sa pangalan niya, pero isa siyang evil entity. Simula nang matawag namin ang masamang espiritu na yon, ay dito na nagsimula ang lahat. Biglang natumba si Mark at dumugo ang ilong ni Kevin. Patunay na nakakatakot ang aming natawag at isang malaking pagkakamali ang aming ginawa. Nataranta na kaming apat sa mga sandaling yon. Nagdasal kami at pilit naming iwinaksi ang naramdamang takot. Dahil maaaring kapag nilabag namin at hindi natapos ang gawain, pwedeng lahat kami ay masawi at makakalaya ang isang masamang espiritu para isa-isahin kami. Sa kalagitnaan ng pangyayari, ay nasaniban si Jeric at tumatawa ito ng boses babae na parang isang demonyo. Nakakapangilabot ang boses nito na siyang dahilan ng pagtayo ng balahibo ko sa batok. Kaya naisipan naming isara ang laro at nagsabi ng paalam para bumalik sa pinanggalingan ng masamang espiritu na natawag namin. Nang umalis na ang sumanib kay Jeric, ay napansin kong humapdi ang aking likod. Kaya kaagad nila itong inilawan. Laking gulat na lang nila dahil may pantal itong kalmot ng isang tao at dumudugo rin ito. Kaya napagpasyahan namin na manalangin bago umuwi sa amin at doon muna kaming apat magpapalipas ng gabi. Nakauwi man kami ng ligtas at hindi na ginambala pero nagsilbi itong aral sa amin na hindi basta-basta ang maglaro ng Spirit of the Glass Tanging mga matitibay ang loob at may takot sa Diyos lang ang may kayang makatagal sa ganong pangyayari. Eh. Sa mga nais gumawa ng ganon, ay huwag na lang ipagpatuloy. Baka kasi iba ang matawag ninyo, o baka ito pa ang maging sanhi ng pagkabaliw, o kaya ay kamatayan. Magandang araw sa iyo, Sir Van. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jade. Nakatira sa probinsya ng Bohol. Ako po ay 27 taong gulang na at panganay na anak ni Larencio at Mila. Nangyari ang kwentong ito ilang taon nang nakakalipas. Matapos ang bagong taon, ay napagpasyahan namin na mag-vlog sa loob ng sementeryo. Meron kasing nag-comment sa akin na subukan ko raw mag-vlog sa loob ng sementeryo sa Sevilla para malaman nila kung totoo nga bang may kakaibang nilalang na naninirahan sa loob ng sementeryong yon. May sabi-sabi kasi na nakakakita raw sila ng mga santelmo at ligaw na kaluluwa na ayaw matahimik. Meron din daw silang nakitang kakaiba at hindi pangkaraniwang laki ng baboy malapit sa sementeryo. Tapos bigla na lang daw itong nawala sa may kakahuyan. Kaya gusto nilang malaman kung totoo ba ito. Alas 8 ng gabi nang pasukin namin ng loob ng sementeryo. Sobrang dilim sa loob sa totoo lang. Pero pilit naming ipinokus ang kamera sa bawat anggulo. Habang patuloy kami sa paglalakad, ay bigla kaming napahinto. Nang may narinig kaming ingay, at kaluskos sa gilid ng puntod na medyo malapit sa kinaroroonan namin. Nagkatinginan kami ni Brian at parehong napalunok. Natakot kami noon, lalo na nung biglang umihip ang malakas at malamig na hangin. Nanuot ang lamig nito sa aking balat, kaya naman kung ano-ano na ang naglalaro sa aking isipan ng time na yon. Ang ingay na narinig namin ay para itong biik na kinatay. Dahan-dahan kaming humakbang patungo sa puntod kung saan namin narinig ang ingay. Kumabog ng malakas ang aking dibdib habang daladala ang kamera na nakatutok sa puntod. Tapos, maya-maya pa ay pareho kaming natulala ni Brian. Nang makita namin ng isang nilalang na kulubot ang mukha, buhaghag din ang buhok nito. Tapos yung mga mata niya ay nanlilisik. Nagsimula ng manginig ang bukong katawan noon. Lalo na nang makita naming akma ng susugod ang nilalang na nakakatakot. Napamura si Brian sa takot at pagkabigla. Agad itong sumugod sa amin, kaya nabitawan ko ang hawak kong kamera. Pilit kong iniiwasan ang mga kalmot ng nilalang. Kita ko kasi kung gaano kataas at katulis ang kuko nito nang matuon sa pwesto nito ang ilaw ng flashlight. Sa kakaiwas ko ay hindi ko nailagan ang mabilis na atake ng aswang. Kaya naman nagkapunit-punit ang aking damit at nasugatan ako. Sa sobrang takot ng iba pa naming kasamahan na nakasunod sa amin, ay napatakbo ang mga ito. Pero hindi nila ako kayang iwanan. Kaya bumalik sila at naghanap ng pamalo at matulis na bagay. Nasugatan ako sa pagkakataong yun, Sir Van. At akala ko rin na yun na ang huli kong buhay sa mundo. Pagod na pagod ako at nangihina sa kakasalag nun nang biglang paluin ni Jake ang aswang na sinasabi ng ibang kasama ko. Sinaksak din ito ni Jervy nang dala niyang putol na kawayan. Hindi ko alam kung saan niya ito nakuha pero nakita naming lahat na nasugatan ng aswang. Tapos isang iglap lang ay bigla na lang nawala ang aswang. Nagpalingon-lingon kami pero hindi na namin ito nakita pa. Tinulungan nila akong tumayo para makaalis na kami sa sementeryo. Iniwan na namin ang dalang kamera at tanging flashlight na lang ang nagsilbing ilaw namin. Habang tumatakbo kami palabas, ay nagsisigawan din sila. Umaasang may makarinig at matulungan kami. Imbis na malapit na sana kami nung makalabas sa sementeryo, ay napansin ni Brian na sinundan pala kami ng aswang. Kita namin nun ang pagpalit ng anyo nito sa pagiging aso, pero napakalaki nito. Sa kakasigaw namin, ay narinig kami ng mga taong nakatira malapit sa sementeryo. Tinulungan nila kami at pinagbabato ang aswang na humahabol sa amin. Nang time na yon, ay nasabi ko sa sarili ko na totoo ngang may kakaibang nila lang sa loob ng sementeryong yon. At naniniwala na rin ako na totoo ngang may aswang. Ayon pa sa mga taong tumulong sa amin, may umaaligid daw talaga sa sementeryong yon at maaaring namamahay na ito roon. Kasi yung mga dumaraan sa ating gabi ay saksi raw sila na may aswang dahil minsan daw ay inaharangan sila nito. Laking pasalamat na lang namin sa mga taga roon dahil kung wala pa sila ay malamang hindi na kami aabutan pa ng liwanag. Nagsilbi rin itong aral sa aming magkakaibigan na hindi biro ang pagbablog, lalong-lalo na kung gabi at sa sementeryo pa ito. Sa buong buhay ko, ay doon ko napatunayang nag exist ang aswang at hindi ito kwentong bayan lang. Hello po Sir Van. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Ako nga pala si Ben. Hindi ko tunay na pangalan tagasunod kay Cabenjo bilang albularyo. 31 taong gulang na at kasalukuyang nanggagamot ng mga sakit na hindi maipaliwanag ng siyensya. Nakatira ako sa isang probinsya rito sa Cebu at walang asawa. Panahon ng Semana Santa yon nang pumunta ako sa sementeryo ng hating gabi para mag-alay ng panalangin sa yumao kong kamag-anak. Ito rin ang oras na kung kailan ay nag-orasyon ako ng poder at bakod bilang proteksyon sa aking sarili dahil sa nalalapit na pagkabuhay. Sa ganito kasing mga yugto ay napakalakas ng orasyon sa kaliwaan. Sa pagpunta ko sa sementeryo ay napansin ko agad na hindi lang ako nag-iisa roon. Nakita kong may nagsindi ng kandila at ipinatong niya ito sa isang bungo. Kaya maigi kong itinago ang aking aura ng mga sandaling yon para hindi niya ako maramdaman. Sa sandaling yon ay nagkubli lang ako sa isang nicho para subaybayan ang kanyang ginagawa. Nag-usal ito ng orasyon sa kaliwaan at pagkatapos ng ginawang ritual ay umalis na ito. Naghintay ako ng kalahating oras bago ko nilapitan ng bungo na kung saan ay may nakasinding kandila roon. Doon ko nalaman na mangkukulam mang taong yon. Yung dasal niya ay inorasyonan ko ito para mawala ang bisa ng kulam at kinuha ang mga litrato na nakalagay sa loob ng bungo. Inisa-isa ko ito at kinuha ko na rin ang mga karayom na nakatusok sa mga larawan at umuwi pagkatapos. Kinabukasan nun Sir Van, ay napansin kong may palipad hangin at tigal po ako. Maaaring natukoy nito kung sino ang kumontra sa kanyang gawain para mawalan ito ng bisa. Pero sa tulong ni Kabenjo, ay hindi ito umepekto sa akin. Ayon na rin sa albularyo, malakas ang nakalaban ko at maaari itong bumalik sa sementeryo para muling isagawa ang ritual. Sinamahan ako ni Cabenjo sa gabi ng pagkabuhay sa sementeryo sa oras na yon. Nagdasal kami ng proteksyon at poder, nang sa ganun ay hindi kami malinlang at matalo ng isang mangkukulam. Ramdam talaga namin ang kaliwaang presensya ng mangkukulam sa sementeryo, kaya dali-dali kaming naghanda. Nakita ko ang maitim na usok na nagmula sa pinagtitirikan ng kandila. Sa oras na ito, ay wala akong makita, Sir Van. Ang tangi ko lang nakita noon ay si Kabenju lang at may nilalabanan ito. Ayon kay Kabenjo, may alam sa pambubulag ang mangkukulam. Naglaban sila sa paraang mataas na kaalaman sa lihim na karunungan. At sa mga panahong yun ay kulang pa ang aking nalalaman. Nagulat na lang ako nang may bumulagta sa aking harapan. At yun ay ang mangkukulam. Ayon kay Kabenjo, napuruhan lang ito dahil wala na itong kakayahan na lumaban pa at ang orasyon daw nito ay hindi nakayanan ang lakas na taglay ni Kabenjo. Tinapos niya ito sa pamamagitan ng pag-ihip ng daliri, sabay orasyon at idiniin sa leeg at tiyan nito. Lahat ng larawan na nasa loob ng bungo ay kinuha namin at inorasyonan ulit para mapasawalang bisa ang orasyon ng mangkukulam. Kinabukasan, ayon sa report ng mga pulis at finding ng doktor, yung matandang nakabulagta sa sementeryo ay inatake raw ito sa puso at nagka-pneumonia. Pero alam namin ang dahilan kung bakit ito namatay. Mula ng araw na yon, ay sinanay ako ni Kabenjo para maging isang ganap na manggagamot at upang maproteksyonan ko ang aking sarili sa mga laban na aking kakaharapin sa hinaharap. Hello sa mga tagapakinig ng kwento sa channel na ito. Lalong-lalo na sa iyo, Boss Van. Ako nga pala si Lady May, taga Caloocan, at 27 taong gulang na. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan na nangyari sa sementeryo noong bata pa ako. Malapit lang kasi sa sementeryo ang bahay namin. Dikit-dikit ang mga bahay at simple lang ang pamumuhay ng mga taong naninirahan doon. Taong 2001. Gabi yon at kabilugan ng buwan. Naisip namin ng mga pinsan ko na maglaro ng tagutaguan sa loob ng sementeryo. Di namin alintana na may panganib pala ng gabing yon. Tanging nasa isipan lang talaga namin ay ang maglibang sa paglalaro kahit gabi na. Sa mga sandaling yon, ay naging taya ang aking kapatid na si Adonis. Nagsisitakbuhan na kami at naghahanap ng pwedeng mapagtaguan. Walo kami na sumali sa laro at hindi alam ng mga magulang namin kung saan kami gumala ng gabing yon. Sa paghahanap ng kapatid ko, ay isa-isa niya kaming nakita. Pero nagtataka kami kasi si Jovi ay hindi pa natagpuan. Magkakalahating oras na magmula nung kami ay naglaro. Pero hindi pa rin namin siya nakita. Tapos, kailangan na naming umuwi ng time na yon. Dahil mapapagalitan kami ng mga magulang namin. Nagsisigawan kaming lahat para mahanap si Jovi at para lumabas ito sa kanyang pinagtataguan. Pero walang Jovi na lumabas. Hanggang sa umabot ng kalahating oras ang aming paghahanap pero wala pa rin Jovi na sumasagot. Nalaman ng mga magulang namin na nandoon kami sa loob ng sementeryo at panayang iyak namin sa kakahanap kay Jovi. Hanggang sa buong kapitbahay na ang sumali sa paghahanap sa kanya. Ayon sa isang matanda, na malamang daw ay itinago yon sa naninirahan sa punong akasya sa gilid ng sementeryo. Lahat ng mga lata ay pinag-iingay namin hanggang sa umabot ng tatlong oras. Saka pa namin nakita si Jovi na labis ang pag-iyak sa likod ng akasya. Ayon sa kanya, habang umaakyat daw siya sa puno ng akasya, ay may nakita raw itong bata kaya sinundan niya ito. Tapos nagtataka na lang daw siya dahil nang makarating siya sa itaas ay tumambad sa kanyang harapan ang isang bahay na may mga ginto sa paligid. Tapos nun ay nakipaglaro daw ang bata sa kanya. At ayon sa kanyang pagkakadescribe sa nakita niya, matangkad ang mga tenga nito at kasing liit niya lamang ito at yung iba ay may sombrero daw. Sa pagkaaliw daw ni Jovi, ay nakipaglaro ito sa kanya. Ngunit nang magsawa na ito sa kakalaro, ay gusto na niyang umuwi dahil nasa isipan daw niya ay hinahanap na siya ng kanyang mga magulang. Umiyak raw siya habang nagmamakaawa na makauwi na siya sa kanila. Tapos daw noon eh, may narinig daw siyang ingay sa labas ng bahay. Tapos sabi pa ni Jovi, ang lahat daw ng maliliit na nilalang na naroon ay naiingayan daw. Kaya napagdesisyonan daw ng mga ito na ibalik siya sa likod ng puno ng akasya. Labis naman ang tuwa na nadarama ni Jovi nang makita niya kami at ang mga magulang nito. Sinabi niya lahat sa amin ang nangyari at mula noon ay hindi na kami naglaro pa sa sementeryo at lahat ng payo ng mga magulang namin ay aming sinusunod. Ako nga pala si Gilbert. Nakatira sa probinsya ng Leyte. 32 taong gulang at pangatlo sa aming pitong magkakapatid. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwento na nangyari noong undas sa aming sementeryo. Kasama ko nung gabing yun si Drake at siya lamang ang bukod tanging saksi sa mga kaganapan nang mangyari ang di namin inaasahan. November 2, nang mapagpasyahan namin ni Drake na doon muna magpalipas ng gabi at makaranas ng matulog sa loob ng sementeryo, kahit isang gabi lang. Nagsiuwian na ang mga tao sa loob ng sementeryo at tanging kami na lang ang natira. Nagsindi kami ng kandila at nanalangin sa mga mahal namin sa buhay na pumanaw na. Maya-maya pa ay naglatag na kami ng karton upang aming matulugan at inilabas ang kumot Kumain na rin kami ng dala naming baon at uminom ng tubig. Tanging dala lang namin ay isang dakot ng asin para sa pagpag at flashlight para magsilbing ilaw. Alas 7 na yon at madilim na sa loob. Tanging ilaw lamang malapit sa kalsada ang nagsisilbing liwanag sa sementeryo. Una kong sinabi kay Drake na walang gagawa ng biro at kung meron mang mararamdamang kakaiba ay agad na magsabi at walang iwanan kahit anong mangyari. Nagdasal kami bago matulog. Alas 8 yun ng gabi at napakatahimik na. Sa kalagitnaan ng aming pagtulog, ay nanaginip ako ng isang babae na nanlilisik ang mata. Maitim ang suot nito at parang galit na galit itong papalapit sa akin na para bang may pagnanais na patayin ako. Napabangon ako sa takot. Panaginip lang pala ito, Boss Van. Mula sa pagkabata kasi, ay madalas na akong makakita ng multo dahil open ang ikatlo kong mata. Kaya nasanay na ako sa ganon. Lumingon ako sa paligid at kinusot ko ang aking mata. Panaginip nga lang pala. Sa tabi ko ay mahimbing nang natutulog si Drake at naghihilik pa Matutulog na sana ako nang makarinig ako ng iyak ng isang babae. Napansin ko na papalapit ang boses nito sa aming higaan. Kaya ginising ko si Drake at sinabi ko sa kanya ang narinig ko. Kahit pagod si Drake ay bumangon ito at nakiramdam sa paligid. Rinig naming dalawang iyak ng isang babae na parabang nangangailangan ng tulong. Sa paglingon ko sa aking likuran, ay napalundag ako sa nakita ko, Boss Van. Isang babaeng duguan at maitim ang suot nito. Tama nga ang hinala ko. Isa itong black lady. Ayon sa iba, ay delikado ito at sa panaginip ay kaya ka nitong patayin. Sa mga sandaling yon, ay niyugyug ko si Drake at napalingon ito sa akin. Sa di inaasahang pangyayari, ay sinakal ako ng babae. Kaya hindi ako makasigaw. Kitang-kita ni Drake na parang sinasakal ko ang sarili ko. Pero natakot siya nang makita akong medyo nakaangat na ang mga paa. Sa taranta at takot niya, ay tanging naisip lamang niya ay hilain ako. Sa paghila niya sa akin, ay doon pa lang ako nakahinga ng maluwag at sumenyas din ako na tumakbo na palabas ng sementeryo. Hinalalayan pa niya ako nung gabing yon kasi hinahabol ko pa ang aking hininga. Kinuha ko ang asin na aming dala at isinubo ang ilang piraso, sabay saboy sa likod namin. Ginawa namin yon para hindi kami masundan ng mga kaluluwang ligaw papauwi sa amin. Pagkarating namin sa bahay, ay napansin ni Drake ang pasa sa aking leeg na parang kalmot katulad ng nasa likod ko. Patunay yun na may sumalbahay sa akin sa loob ng sementeryo. Maaaring naninirahan yun sa loob at nagambala namin ito. Kaya mula nang mangyari yun, Boss Van, ay ayaw na naming matulog sa sementeryo kahit pa marami kami. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Marami pong salamat. Isang masayang araw sa iyo, Sarban, at sa iyong mga tagapakinig. Hindi ako magaling magsalita, kaya okay na siguro yung ganyang pakilala. Taga-Kalapan Mindoro nga pala ako, pero sa ngayon ay nandito ako sa Manila. Isa po akong construction worker. Hindi naman kalakihan ng kumpanyang may hawak sa akin, pero okay lang din dahil maayos naman silang magpasahod at patas ang trato sa aming lahat. Bago lang ako dito. Apat na buwan pa lang yata. Ibang kumpanya ang may hawak sa akin. Pero umalis ako roon dahil sa isang pangyayaring hindi ko kailanman makakalimutan. Bagong salta lang ako noon dito sa Manila. Umuwi sa amin sa kalapan ng kaibigan ko at ang sabi niya ay naghahanap daw ng dagdag na construction worker ang kumpanyang pinapasukan niya. Eksakto namang naghahanap din ako ng mapapasukan noon. At dahil may background naman ako ng kahit konti sa pagkoconstruction, ay nag-apply ako agad. Nung bumalik sa Maynila ang kaibigan ko, ay kasama na niya ako. Na-assign ako sa pagbubuhat ng mga materyales noong unang araw ko sa trabaho. Okay lang din naman yon. Mag-iisang linggo na ako roon nang makilala ko si Ricardo. Kagaya ko ay tagabuhat din siya ng mga materyales. Magandang lalaki si Ricardo, matangkad at matipuno ang katawan. Nagkapalagayan kami ng loob dahil pareho kaming mahilig sumayaw. Dalawang linggo na ako sa trabaho nang maisipan kong gumawa ng TikTok account. Na-inspire kasi ako sa mga nakikita kong construction worker din na sumasayaw sa TikTok at marami ng followers. Ang alam ko kasi kumikita sila doon. Kaya naisip ko na bakit hindi ko subukan. Nung gabing yon, ay gumawa ako ng account sa TikTok. At kaagad akong nag-upload ng unang sayaw na trending noong panahong yon. Natuwa pa ako dahil meron agad nag-follow sa akin. Kinaumaga na ipinakita ko kay Ricardo ang unang upload ko sa TikTok. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang noon pero nakita kong parang bigla siyang nalungkot. Ipinagsawalang bahala ko na lang yun noon dahil baka mali lang ako. Muli kong tiningnan ang una kong upload sa TikTok pagsapit ng lunchtime. Meron na yung 5,000 views at meron na ring 300 na nag-follow sa akin. Sa sobrang tuwa ko ay muli akong nag-upload ng isa pang sayaw. Gusto ko sanang yayain si Ricardo para dalawa kami pero hindi ko siya makita sa paligid. Naisip kong Baka may ginagawa pa siya. Dahil sa sobrang saya ko, ay dalawa kagad ang dinagdag kong sayaw. Nakalimutan ko na rin kumain dahil na-overwhelm ako sa positive na result ng pagsubok kong pasukin ng TikTok. Alas 5 ng hapon at tapos na ang trabaho namin. Meron kaming barracks malapit sa site na ginagawa naming gusali. Kaagad akong dumiretso doon at sandaling nagpahinga bago ako naligo. Alas 6 pasado nung muli kong binuksan ang TikTok account ko. At tuwang-tuwa ulit ako dahil mas tumaas pa ang views ng una kong upload. At yung dalawa pang kasunod ay humahabol din ang mga views bukod pa sa nadagdagan din ang nag-follow sa akin. Gagawa sana uli ako ng bagong video pero bigla kong naalala si Ricardo. Nagmamadali akong lumabas ng barracks para hanapin siya. Gusto ko sanang kasama ko siya sa susunod kong video. Hindi ko alam kung saan silid siya tumutuloy. Hinati kasi sa maraming maliliit na silid ng barracks at bawat kwarto ay tatlo kaming gumagamit. Nagtanong-tanong ako sa mga kasama ko pero lahat sila ay iisa lang ang sagot. Hindi daw nila kilala si Ricardo o di kaya ay wala daw silang kilalang Ricardo. Nagtataka man pero hindi ako tumigil sa paghahanap. Baka kagaya ko ay bago lang din sila roon. Baka lang kasi hindi nila kilala si Ricardo dahil hindi nila nakakausap ang lalaki. Napansin ko kasing madalas na tahimik si Ricardo at ako lang ang nilalapitan. Nagiikot ako sa paligid para magtanong. Hanggang sa wakas ay may nakausap akong kilala si Ricardo. Pero nagtaka ako sa sagot niya sa akin. Ang sabi niya kasi ay matagal na raw niyang hindi nakikita si Ricardo. Hinahanap nga raw ang lalaki ng foreman namin nung nakaraang buwan dahil balak daw sanang ilipat ang lalaki sa masonry pero bigla raw itong hindi na nagpakita sa site. Baka raw umuwi sa probinsya niya sa Antique ang lalaki. Hindi na lamang ako kumibunon. Hindi ko na rin sinagot ang kausap ko nung tinanong niya ako kung bakit ko raw kilala si Ricardo. Bumalik ako sa loob ng barracks at doon nag-isip. Kung nung nakaraang buwan pa hindi nagpapakita sa site si Ricardo, sino pa lang nakakausap ko araw-araw? Nung gabi yun ay maaga akong nakatulog at nakalimutan ko na rin mag-upload ng bagong sayo sa TikTok. At nung gabi rin yon, ay kakaiba ang naging panaginip ko. Si Ricardo, sumasayaw sa isang bahagi ng ginagawa naming gusali. Pero ang sumunod na pangyayari ang gumimbal sa akin. Bigla kasi siyang nawala ng balanse at bumagsak ang katawan niya sa bahaging malambot pa ang nakalagay na hollow blocks. At dahil hindi yun inaasahan ng lalaki, ay hindi kaagad ito nakahawak sa bakal na nakausli. Tuloy-tuloy na nahulog si Ricardo sa ibaba mula sa ikapitong palapag na may sampung palapag na gusali. Napasigaw ako ng malakas habang sinusubukang abutin si Ricardo na mabilis na bumabagsak ang katawan pababa. Nagising lang ako dahil sa malakas na yugyug sa akin. At nung idilat ko ang mga mata ko, nakita ko ang kaibigan ko na sinamahan ko sa pagluwas. Nag-aalala siyang nakatingin sa akin. Ungol daw kasi ako ng ungol at ilang beses din daw niya akong sinubukang gisingin. Kaagad kong sinabi sa kanya ang laman ng panaginip ko, pati ang tungkol sa halos dalawang linggong naging malapit kami ni Ricardo. Ang sabi ng kaibigan ko, eh paano raw mangyayari yon? Bago raw kasi siya umuwi sa amin sa Kalapan, ay halos dalawang buwan na rin bigla na lang nawala si Ricardo. Nalaman ko rin na dating kasama ng kaibigan ko roon sa silid namin si Ricardo. At ang folding bed na ginagamit ko ay pag-aari pala ni Ricardo. Kagaya ko raw si Ricardo na mahilig din sumayaw. Katunayan ay mayroon daw mahigit 100k na followers ang lalaki sa TikTok. Nang gabing yun ay kaagad naming pinuntahan ang lugar na nakita ko sa panaginip. Tinawag din ng isa naming kasama ang foreman namin at saka ko lang din nalaman na nasa kanya raw ang cellphone ni Ricardo. Nakita daw yun ng isa sa mga construction worker doon pero dahil lobat na at hindi naman niya pag-aari ay hindi na rin daw niya pinag-aksayahang usisain. Sa madaling sabi ay kaagad na kinuha ni Foreman ang cellphone ni Ricardo at chinarge Nung subukan naming buksan, ay laking pasalamat naming lahat dahil wala yung password. Nagbaka sakali rin kaming baka naka-autosave ang mga videos ni Ricardo. Dahil kung ganun nga, ay malaki ang posibilidad na malalaman namin kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Ako ang inutusan ng foreman namin na magbukas ng gallery ng cellphone ni Ricardo. Dahil tiyak na yun daw ang gustong mangyari ng lalaki kung sakali mang tama ang hinala naming lahat. Oo Sir Van, na-confirm namin na nahulog nga si Ricardo dahil kitang kita yun sa video. Kinaumagahan ay ipinahukay ng engineer namin ang bahaging pinagbagsakan ni Ricardo. Ang lugar kung saan naroon ang septic tank ng gusaling ginagawa namin. Kung paanong hindi napansin ang pagkahulog ni Ricardo at ang katawan niya bago tinakpan ang bahaging yon ay iniimbestigahan pa ng mga pulis nung umalis ako roon sa dati kong trabaho. Lumipat ako sa kumpanyang pag-aari ng kapatid ng dati kong boss. Ang huli kong balita ay nakulong daw ang tatlo sa dating mga kasamahan ni Ricardo dahil napatunayang hindi aksidente ang nangyari sa lalaki. Lahat ng pwedeng managot sa pagkamatay ni Ricardo ay hindi pinalagpas ng may-ari ng kumpanya. Yun lang Sir Van. At sana ay maging aral din ito sa mga tagapakinig mo. Maging mapagmatsyag sana tayong lahat sa paligid. At huwag basta-basta magtitiwala. Kahit pa matagal ng kakilala. Salamat sa pagbabasa ng sulat ko. Mabuhay po tayong lahat. Magandang araw, Boss Van. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Lino. Gusto ko rin po sanang magbahagi ng sarili kong karanasan sa'yo at sa channel mong Malikmata. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa kasabihan ng matatanda na kapag raw ang isang patay ay hindi pa tuluyang tanggap ang pagkamatay niya, ay gumagawa raw ito ng paraang makabalik sa lupa, kagaya na lang ng kaibigan kong si Buknoy. magkabaryo, magkaklase simula elementarya hanggang high school at matalik na magkaibigan po kami ni Boknoy. 2007, noong sabay din kaming lumuwas ng Maynila para makipagsapalaran. Sabay din kaming nag-apply sa isang construction company at sabay ding natanggap. Maayos naman ang simula ng trabaho naming dalawa ni Boknoy. Maayos ang sahod sapat para makatulong sa pamilya na nasa probinsya at may natitira ding konti para panggastos namin sa araw-araw. Hindi na namin problema ang tirahan dahil meron naman kaming maliit na staff house malapit sa gusaling ginagawa namin. Kasundo rin namin maging ang mga kasamahan namin sa trabaho. Pero isang araw ay napansin kong parang nagbago si Boknoy. Hindi na siya madalas na sumasama sa akin at bihira na rin niya akong kausapin. Nagtaka ako, kaya isang hapon, pagkatapos ng trabaho namin, ay inabangan ko siya. Gusto ko kasi siyang kausapin. Gusto kong malaman kung may galit ba siya sa akin at kung meron man ay gusto ko sanang malaman para maitama ko. Hindi lang kasi simpleng kaibigan lang sa akin si Boknoy. Para ko na siyang tunay na kapatid. Pasado alas 5 na, nung natanaw ko siyang kasama ang grupo ni Tonyo. Si Tonyo nga pala ang kaisa-isang hindi ko gusto sa mga katrabaho ko. May kayabangan kasi ang lalaki. Mas lalo pa akong nagtaka dahil doon. Ang alam ko kasi ay mainit din ang ulo ni Boknoy kay Tonyo. Nilapitan ko siya para kausapin, pero hindi niya ako pinansin. Nginitian naman ako ni Tonyo ng nakakaloko, kaya mas lalo akong nagduda. Nung gabing yon, ay hinintay ko si Buknoy dahil ang sabi ng isa naming kasama sa trabaho ay nakita raw niya itong umalis kasama si Tonyo. Alas 10 na ng gabi pero wala pa rin si Buknoy. Hanggang sa inabot na ng umaga pero wala pa rin ang kaibigan ko. Alas 6 ng umaga nang lumabas ako para hanapin si Buknoy. Dahil ang sabi ng kagrupo ni Tonyo ay kagabi pa raw nakabalik ang lalaki pero wala ang kaibigan ko. Kinabahan na ako noon, kaya kaagad akong humingi ng tulong sa foreman namin. Ang sabi niya sa akin ay ire-report daw namin sa pulisya kapag lumipas ang 24 oras at wala pa rin si Buknoy. Bumalik ako sa staff house at didiretso na sana sa papag kung saan ako natutulog. Nang may mapansin ako pagdaan ko sa maliit na banyong ginagamit namin. Dugo. Dugo ang nakikita kong umaagos sa maliit na kanal na papunta sa labas. Kinabahan ako, kaya mabilis akong lumapit sa banyo. Kakatok na sana ako sa pinto, pero biglang may nagsalita sa loob. L- Lino. Kilala ko ang boses na yon. Boses yun ng kaibigan kong si Buknoy. Kinalampag ko ang pinto bago sinipa para mabuksan. Pero nung bumukas yon, ay wala akong nakitang tao. Wala ring dugo doon. Kinusot ko ang mga mata ko Inisip ko na lang na baka namamalikmata lang ako. Wala pa kasi akong maayos na tulog dahil sa kakahintay kay Boknoy. Isinara ko ang pinto ng banyo at pupunta na sana sa higaan ko. Pero biglang nahagip ng paningin ko si Boknoy na naglalakad palabas ng staff house. Suot pa niya ang damit na nakita kong suot niya kahapon. Mabilis akong tumakbo para sana habulin si Boknoy. Pero paglabas ko ay wala na siya. Hindi ko rin siya mahanap sa paligid. Nung nagtanong ako sa ilan naming kasamahan na naroon malapit sa pinto, ay hindi naman daw nila nakita si Buknoy. Alas 8 na ng umaga nung may dumating na police mobile sa site namin. Hinahanap ang foreman namin. At nung sinabi ng isa sa dalawang pulis na dumating ang dahilan ng pagpunta nila, ay para akong nawalan ng lakas. Natagpuan daw kasi ng isang magbabasura ang katawan ni Buknoy na naliligo sa sarili niyang dugo. Medyo natutuyo na raw yon at may ilang kagat ng aso sa katawan. Siguro ay mga asong gala at gutom. Nalaman ko rin na matinding hampas ng matigas na bagay sa ulo ang ikinamatay ng kaibigan ko. At kinahapunan ay kusa rin sumuko sa mga pulis ang isa sa mga kagrupo ni Tonyo. Ang dahilan niya ay nagsiselos daw kasi siya kay Buknoy Simula daw kasi nung dumating kami ng kaibigan ko roon, ay hindi na ito pinapansin ni Tonyo. Nalaman ko ring dati silang magkarelasyon ni Tonyo at hindi niya matanggap na ipinagpalit siya nito kay Buknoy. Nasaka ko lang din na lamang, isa palang bisexual. Hanggang dito na lang, Bosban, at maraming salamat sa pagbabasa.